Hello, welcome to another episode of the HE podcast. And this is one of the most awaited ones because maybe partly because it was already announced from a different podcast before and also mentioned it. So if you want to skip to that part, I've included timestamps in this video, anyways. Um, if you don't want this introduction, but um, if you want to listen to my explanation and what happened, well, stay tuned. So um, I am very busy for the past weeks because of MPL and because of other recordings that I've been doing. That's also why I wasn't able to upload again uh, on a Wednesday, 8 p.m. this week. But it's Thursday as of today, and I'll be uploading today. So, um, I'm sorry if that <laughs> happened, but I did prepare subtitles for all of you international fans out there who have been waiting for uh, <laughs> for translations for the longest time, and finally now I have it. So I still have a couple of interviews with uh, important PH um, um, guests, and they do have English subtitles, so do wait for that. Um, the Sansan episode was recorded during week three of MPL, so it is. It's been a long time. It's uh, it's already the playoffs. So it's been more than a month since this was shot. And um, the reason being is because we wanted the subtitles to be very good. We don't want to mislead people, especially the international viewers. That's why we made sure that it is top quality. And also, I would like to apologize for a lot of uh, sneezing, a lot of sniffling, a lot of coughs during this time and also my voice is pretty bad during this time because uh, this was actually at the height of when there was just so much so much flu around the venue. A, a lot of people, a lot of casters are, were sick, and I was very sick during this time. And I think um, Sansan themselves have suffered from illnesses during this time as well. So it was it was crazy, and Actually, this episode was not planned at all. In fact, there's a different guest that was uh, supposed to be interviewed in this specific day, during the day that this was shot. However, um, he could not come to the interview. So I, I basically told him, hey, can you ask San San or someone else to uh, fill in for you? And this was done the same day. Um, because of emergencies, the guest could not come. And I was only informed 8 a.m. that day, and we were supposed to shoot right after their match. So this was actually shot after their match. Imagine they were sick, I was sick, I was just off of casting, they were off of a game, everybody was tired. So please um, bear with us when it comes to our energy levels throughout this podcast. We still we still did our best, honestly, and we still enjoyed it, but uh, we were not 100% when this happened. And as a result, uh, Sansan actually promised that they will come back for the podcast for part two, where we will have a longer conversation. I will be more prepared with my questions because, again, I wasn't prepared with my questions when this happened. Um, and uh, we will have better camera angles. Again, I I'm always doing the podcasts on my own. That's why uh, most of the time um, <laughs> the angles are off, and uh, yeah, I well, you never. No one comes to my podcast for so good cinematography anyway. So all they want to do is to hear um, the, the, guest talk. So, so there's, there's that. Um, there will be timestamps about what we talked about the entire podcast, but it's mainly about you know and their origins, how uh, each of the players contribute, especially with JP being in here. We also talked about the Yowie era of, of Echo. We talked about their championship, their wins, their losses, um, whatever they learned along the way, and eventually who they think is their toughest rival or tough toughest competition when it comes to their lane to lane matchup. So I do hope that you enjoy this podcast with Sansan as much as I did, and yeah, please bear with me. Thank you so much. Enjoy. Hello. Hello. Hello. Welcome to the podcast at naka-record na tayo. <laughs> Kasama ko ang Sansan. What's up? Yun. Yun. Napasama pa. Yon, okay. So, ah, backstory kung bakit nangyari tong podcast na to. Okay lang ba na ikwento ko yung story ba't nangyari? Okay lang, okay lang. <laughs> Kasi ang idol natin lahat na si The Goat, Carl TC, ang dapat, Hindi <laughs> siya dapat talaga. Kaso ano eh, TC si The Goat. Easy. At napakabait ng Sansan at sila ang... Uh, <laughs> ayan, ano mo na, mga sub, sub. Sub, oo. Sub. Ang maganda dito, game na game sila. So, thank you, thank you. Ayan. Yun lang. Thank you. Uh, more respect sa Sansan. Yun. Dahil dito. So, kamusta naman buhay, mga mga sir? Ano lang. Okay lang. Sobrang, ano lang ng MPL namin ngayon. Di pa satisfied. Kaya medyo di ko pa masabing sobrang okay. Tama. Di pa malinis yung Yun. galaw. Ano bang, ang ngayon ay week number 3, day 2. Two. Day 2, Two, day 2. So as of recording, week number 3, day 2, kakapanalo lang nila sa Omega. Omega. Ayan, 2-0. Ayan. Maganda rin, mga close match din. Ang ganda rin yung sinabi ni Ohep, kulang daw sa experience ang ah, ano, katapay. Ganun talaga. Kasi ni-late game nyo eh. Oh, Tama, late tama. Sa mga ganung mga late game moments, masasabi nyo bang experience ang mas magdadala sa inyo ng ano, panalo ganun? Sa akin personally, ano eh, parang Baka siguro 70%. Kasi dun, yung experience, parang makikita mo kasi yung mga ano eh. Lahat ng possible outcome na mangyari. Tapos, kailangan maging ready ka sa mga possible outcome na yun. Tapos kung paano mo siya um, so, solutionan kapag nangyari na yun. And also like mm. yung mga unexpected place doon sila ano eh. Sa experience yan nanggagaling eh. So yun yung mga gulangan, yun experience mm, talaga. Tama. Mm. Isa rin yung chemistry. Chemistry din talaga. Chemistry. Mm. Iwala sa kampe yan. Paano yung mga shot call nyo? Parang ano ba yun? Hindi, hindi na kayo masyadong mahabang usap doon eh, na parang instant na yung mga shot call doon. Ano rin kasi, eh. Kailangan kasi instant. Kasi kung yung, pag marami kang sinasabi, hindi mo na, minsan hindi mo napapansin mm. ni niro mo ganun. Oo. Sino ang pinaka maingay pag mga ganung late game moments sa inyo? usually, depende sa hero eh. Kapag ah. mga pang-setter ako, usually ako talaga eh. Pero mostly si Carl talaga. Mm. Parang siya yung nakakaisip. Tapos si Dad din, yan. Si, tapos si, si Pero usually talaga yung Tulungan. pinakamarami si Carl. Pero ah, tulungan talaga, tulungan. Tapos si Oheb sasabihin niya, kaya ko to, kaya ko to. Ah, tatalangin namin siya kung ready na siya, Oheb. kaya yun. Okay, oh. go, go, go, go, go, go. go. Lagi go, no? Host news. <laughs> Okay. So, ayan, na uh, etong kasing episode natin, gusto ko sa, gusto ko pa din tong ipa-subtitle. So, medyo matagal pa bago ma-upload to. Mm. Uh, three weeks. Ah, uh, so makapag-chill pa. So sana ma- after 3 weeks maganda pa rin ang resulta para sa inyo. 'Yon. 'Yon. na points na ba kayo ngayon? Ano, uh, ah, 3-2 tapos 3 yung net game win. So ah, okay, number 2. Okay. Ang magic number ko sa pagpasok ng playoffs ay 5 eh. Parang ganun. So parang ganun, mga 5. Usually pag na mm. 5 ka na. Oh, medyo medyo okay, tam- may tama na sa oh. playoffs. Oh. Pero kasi ngayon yung mga teams ano eh. Pantay. Kaya oh. parang feel ko yung 5 di na safe number eh. Upper bracket kasi yung ano, Habol. ano, habol na lang eh. Ang sakit no pag hindi upper bracket. Parang sakit sa ulo. Sa ulo. Oh, sa kapag ulo. nasanay ka, sobrang sakit. Kasi kami, season 10, upper 11. Tapos nung nag-12, Upper. Hindi na namin alam kung anong... Ay, upper tayo, no? Pero upper. talo kami. 13 ng... 13 upper. 14. Hindi, doon hindi. Doon lang hindi tayo upper. 14. That time noon, parang ano 14, eh. 14, oo. Oh, 14. Kalaban namin Aurora. Aurora. Nag-ano oh, kami. Parang nag-overthink kami. Siyempre, wala ka na. Sobrang daming overthink. Oh, room for errors and also like, mm. grabe pa yung katapat mo and also... Siyempre, di kami sali sa ganito sitwasyon. Wow. So, under pressure talaga that time. Mm. So yun, buti, season 15. Gagger. Ah, Gagger ulit. oh, win streak din kayo ng malala nun eh. No. O, oh, malakas. So, um, gusto ko lang, ma- ba, i-dial back muna natin sa inyong mga origins. Yun. Ito si Sanford, alam ko na kung saan nagaling pangalan niya. Pero yung kay Sanji, ang dami mga speculation. <laughs> Pwede mo na bang i-clarify ngayon sa mga viewers natin, saan ba talaga nanggaling tong ano, tong Sanji? Sinong Sanji ba to? <laughs> Sa ano yun, sa anime lang talaga yun, sa One Piece. One Piece One talaga, Piece. okay. So yeah. at least tama namin dun, tama naman dun sa Let Him Cook, no? Tama naman. Tama naman. <laughs> Luluto. Yan, luto. Okay, so paano kayo napasok sa ML? Si Sanford medyo ka, ah, alam ng mga hmm, man, ng madla ang kanyang ah, pinanggalingan ah, dahil syempre sikat din yung next play no at syempre galing kay Doggy at sikat ka rin sa streaming as the Benedetta Gods. Yun. Na nagamit mo nung season 8 no? Nagam- panalo, panalo kayo nun. Panalo. Yun. Panalo. Panalo. Siyempre, nag-aaral Oo. <laughs> Pero nung na, Ala, nagulat ako, hindi siya na-ban. Kasi parang kami mga caster, sabi namin, ban, ban yun na yan, ban yun na yan. Oo. So, yun yung origins niya. After mo ng next play, diretso ka bang Echo? Echo. Season Ah, 10. nakuha na agad. Mm. Okay. Season 9, wala Season pa. 8 nga. Pahinga. Parang Nag-aaral yan, nag-aaral. Iniisip ko pa kung ano yung mga kailangan kong gawin sa buhay. <laughs> Kasi, Ilan taon ka nun? 15, eh pumasok ko si online class. <laughs> si online class, kumatok sa puso ko eh. Sige, online class. Ah. Ayun, habang nag Di naman, di ko sinasabing gawin nyo kasi tapos na to ah. <laughs> Nag-online class, nag-ML. And syempre, mas marami kang time since nasa bayad, wala nang biyahe-biyahe. Ah, so, yun lang. Tama. <laughs> Sulit yung oras daw. Sulit. Tsaka, buti ka, di ka nagpapilot. Ayun, <laughs> yun na. <laughs> May mga nagpapapilot ng mga online Oo. class eh. iba, iba yung ano. Ano lang talaga, dual lang, dual. Oo, dual. Oh. Multitask. Multitask. Ah, Multitask. tama, tama. Okay. Ikaw, Sanji, san, ano ba ang origins mo? Marami ako eh. Hmm. Sino mas matanda sa inyo? Siya. Ako po, isang taon lang. Okay, okay. So, ano sa kama nagsimula? Mm, nung pinakaunang team ko talaga, WRS yun. White Rascals. Kampi ko ah. si si Jeff Cutie tsaka si Docmen. Oh. Season Season 5 qualifiers po ata. five? Oh, qualifiers. Aga ah, na pala nito. Jeff Cutie and Dogman. <laughs> Ang Hindi. lupit nun na ah, mga... Naka-RG, ano naka ko lang isang beses, tapos kinat ako. Okay. Oh. <laughs> mga OGs pa na oh. Pero online lang din kayo nun. Hindi, no? nag-bootcamp kami. Ah, okay. kasi yun, season 5 quali mm-hmm. qualifiers. At unfortunately, di pinalad, no? Ano yun, pospor ako nun. Ah, pospor ka nun? Mm. Kala ko dyan. Okay. Tapos, ang next, ang next na destination next, mo nun? Yung Ash Esports. Uh, uh, tama, Ash Esports. Mm. Doon ka naman nakampi si si Adril. Yun. Okay, okay. Tapos, tapos season 6 na, no? Mga ganun. Tama, season 6. Oh. Ta- ah, ah. tapos ano, ano nag-aral ka din ano, mga moments na yun? Nung ano, nag-online class lang ako nun eh. <laughs> Hindi nun sa WRS pa lang kasi sakto nun, di talaga ako pinapayagan. Eh, Oo. sakto nag-pandemic. Oo. So, no Yun. choice sila. No choice sila. <laughs> Oo. Tapos, after mo dun sa Ash, Ash Esports. Doon ako nag-work. Ah, kalaw pipi. Yun. Jungle na ako nun sa Ash Esports tsaka sa work. Doon ako nag-jungle. At ang kasabay mo sa work nun, eh, ikaw yung sa work too. Si Bentings, Oh, Ben. si Nuts. Ben Nuts. Ang lupit din yung lineup yun, ano? Ah. Yun yung Tapos, bago makakuha ng TNC, no? Ta tama, Oo. bago makuha ng TNC. Tapos nung kalagitnaan ng work, kinuha namin si Dre. Nag-post for mm. naman ulit ako doon. Ah, si Dre Cofield. Dre, Mm. Ah, tama. ah. Si Paul yun si Dusk. Dusk. Ah, oo, yun. Pero hindi kaya, nung, nung S8, ang inakyat, inakyat ba kay lahat nung Ina, S8? de, naglip, lumipat ako ng team. Ah, Eh, si tinakit si Bentings. Si Bentings lang. lang. oo. And then season 9, ito na yung nabuo yung ano. Uh, season 8 tsaka 9. Doon ako nag-PPG. Ah, okay. Ah. Dami nga pinagdaanan Dami sa amateur. Sino, okay. Paano ka na-discover nung S10? Wala, RG way, uh, sa RG lang. Ayun na kami na eh, may tryout kasi. Ayun. Ayun Ito, may niya. kasabay ko, apat. Si, si isang RG boy, si Zaida, si Outplayed, tsaka si Sino ba yung isa namin? Eh, hindi, yun lang pala. Tatlo lang. Oo. Tapos yung kasama ko sa tryout nung that time, si Curtizy, pati si Raplicia. Yung You kampe ko. katapat sa... Ay, hindi. Kas as in Kasabay kakampi. namin Oo, ah, sa okay. kampe. Tapos, ayun, nakuha kami tatlo, tapos yung post hindi pinalad. Oo. Tapos, um, naghanap kami ng pospor. Talagang sobrang hirap. Iniisip namin kung si JP's mag-stay pa rin siya sa pospor. Ang sabi ni Coach Arcadia, ba't di natin takurin si Sanji? Nakita niya kasi ah. sa scrim namin, nakascrim namin sila. Malupit mag Julian Pospor tsaka mga Selena Kagura. Assassin, Assassin Pospor. Assassin Phosphor kasi ako nun. Kasi yun, nirefer din siya ni, Z- eh. Eh, nung una, ayaw ko sa kanya. Kasi kaway ko siya sa Argy. Nag, nagtatrashtakan kami sa, <laughs> sa, sa, Hindi, trash lang, sa Oo. Okay, okay, okay. Tapos, nung nakasama naman, ayun, okay, okay naman. Hanggang sa, after nun, nalipat kami sa Team 1. Dun, Yun. Kasi, kami nagulat. Kasi di ba season 9, laglag yung echo. Um, Siguro, um, round, kailangan nila... First round exit mm, eh. Pili ko kailangan nila ng, ano, eh, ng bagang vibes. Eh, mm. tinry kami. Ayun, buti nag-work naman. So, tinry muna kayo sa Screams. Scrims. scrims. Oh. Ano kayo binalasa kayo nun? Ah... Uh, hindi, kami dalawa lang talaga. Ah. Tapos, yung tatlo na, yung kasama namin that time. Mm-mm. So, ang question ko dito is, paano kayo naging confident kasi agad? Kasi nung nalala ko nung season 10 nga, nung debut nyo, malakas agad kayo nun eh. Tapos na gumagawa agad kayo ng place. So, bukod siya, syempre, magaling na kayo. Alam na yun eh. Bakit parang hindi kayo kinakabahan or parang maganda agad yung laro nyo nun, season 10? Sa akin, ano eh. Sa akin kasi sa experience eh. Sobrang, ah, kasi Sobrang tagal ko <laughs> sa amateur eh. Oo. Okay, okay. Ako naman, kasi before, pinaparod ko lang sila eh. So, fa- para sa akin, privilege na makasama ko sila. So, bakit ko pa sasayangin yung opportunity that time? Kaya, sabi ko, ah, ano na, all or nothing na. So, ayun, maganda naman yung naging result. Tapos, ayun, nakikinig lang din ako kasi since sila yung mga mentors ko and sa coaches, ayun, nag- nakikinig lang kila Coach Trevor, kila Carl. Ay, wala pa pala si Coach Trevor. Kila Carl kung kila sila Yawe. Hindi, kung... Coach Trevor yun. Hindi, wala pa. Season 10. Ay, oo, si Coach Trevor. ayun. Tapos tinuturuan niya kami kung kapag nagkaka-errors kami. Hanggang sa ano, Hanggang sa talagang naging solid na yung parang ano namin. Yung chemistry mm. namin that time. Oh. Si Coach Trep pa naman, ma-XP ma- ma, pa naman yun. Dahil. Oo, <laughs> maano talaga siya. Ma-focus siya sa isang player uh, kapag alam niya kulang. Yeah. So, yun. Uh, how was it playing with, syempre, season 10, ang kasabay niyo nun, mga legends. Mm. At mataas ang expectation kasi all-star yung unang expectation mm. eh. Tapos nga, nung binasag siya, parang, ah, sino ba to? Sino tong Sanford? Sino tong <laughs> Sanji? Siyempre si Sanford kilala pero sino ba tong dalawang to? Bakit sila yung sinama? Tapos ang masakit ang ang para question mark doon, may may team 2 eh. Ah, which is malakas din. Oo. Ah. So bakit bakit itong si Sanji pinili, hindi si Kurt, Kurt ba? Si Kurt, oh, si di ba? Sino mo eh, si, si Kurt na yun. Ah, kahit ano eh, kahit ako nagtataka. <laughs> ano siya nun eh, tapan post siya ng season 9 eh, si Kurt. Uh, oh. si Kurt yung exactly, oh. dapat mag-regular sa season MVP ata eh. Tapos oh. ang, ang, sa, ang sarap niyang gawing player kasi kahit Daming anong hero. Daming hero. Bale, Johnson. Oh. Pwede rin siya mag-fighter eh. Maangas, oh. Di ba? Maangas, maangas. <laughs> Nagmamartis, lapo ba, ganun. So, ayun, isipin nyo, ay mga katapat niya. Tapos ikaw, ang katapat mo, dreamer, di ba? Although, uh, may mga, lahat naman eh, mayroong mga, ang dito, mga, may mga nasasabi about mm. sa mga place niya. Pero, kayo yung napili. Parang, ano yung nagpabigay sa inyo ng, uh, ng assurance ba or confidence para makapag-perform ng tama? Kasi, ang hirap nun eh, mataas yung expectation sa inyo agad. Um, sa akin, personally, nung season din kasi parang ano lang eh, parang wala naman. Parang sinabi din nila kapag nag-underperform ka, may papalit sa'yo. So, sa akin, ganun naman talaga eh. Kasi pinalitan ko din yung isa. So, pwede rin siya mangyari sa akin. So, wala. Enjoy ko lang yung laro. Tapos, naramdamin ko lang na nandito na ako sa scene. Kasi pangarap ko talaga yun eh. Sa akin din, ganun. Just ano. Play the game. Oo, oh, kahit anong Laro mangyari. lang. Yun na. Ay, anong anong meron kay Sanji agad na na ba, bakit nga may may sagot ka ba doon Ford? From your perspective, bakit sa tingin mo, eventually, bakit kasi Sanji at hindi si Kurt? Siguro ano, yung yung pag-connect namin sa game. Yun yun siguro yung hinahanap nilang connection. Kasi season 9, ano, kung, based sa pinanood ko, parang wala silang connection eh. Malakas sila individually. Pero walang gumagawa ng mga plays na, alam mo yun, na dalawahan, tatluhan. Oo. Kami kasi kaya namin mag-initiate ng fight eh. Tsaka gumawa ng team fight and mag-pick off ng kalaban. Mm. Kasi that time, season 10, yung mga hero, ano ba yung mga hero nun? Tamus, Sabia. Terisla, Sabia. Xavier, yan. Ayun yung mga Grak. kong hero eh. Ayun, Grak. Grak <laughs> Esme. Mga bang likod-likod daw. Mm, ayaw talaga ng paligod. Kasi kami nun dati, Grak Xavier. Grak damage pa yun. Yeah, Grak damage. Tapos, mm-hmm. sinasolo kill ko yung katapat ko. Ultian ko, google ko, tapos ultian ng Xavier. Yun lang. Ah. Yun lang. Yung mga oh. ganang play namin. So, eh nakita na rin na potential na pati baka sa ibang hero magawa mm. namin. Tapos that time rin, kulang sa shot caller. Yun ang ah, ako lang sabi. caller. Sa, what, eh kami, mean? pasikat kami. oh, so, lahat sila shot call namin talaga nung bago kami. Info, hindi, wait, mga info to. Mga, mga Mga info kayo, Ah, you may know? info. Oo. Spells, ganyan. Tapos kung ano yung mga pwedeng gawin, yun. Oo, oo. Kaya siguro na... Okay, ang ganda rin sinabi mo. Kasi naalala ko ng mga bandang season 10, doon na yung para may evolution ng shot call bigla eh. Parang what hindi hindi na ano eh, hindi na try kaya natin to, hindi ganoon eh puro ano na, para pautos. Ah, <laughs> pautos na, pautos. So, ah, ah, si Yawe. Uh, ano? Si, si Yawe. Ah, ganun siya mag-shuttle. Ganun siya mag-shuttle. Sobrang, ano niya, Utusan ka talaga. Oo. Di pwedeng hindi ka susunod. <laughs> Tapos dati kasi dapat ano lang, parang tank lang dapat yung nagsha-shot call. Tapos mga bandang season 10, doon na nagkaroon na XP na yung nagsha-shot call. Kasi Marami na. Nag-turtle. Tapos yung nga, yung post-war na nag-evolve from Pati assassin. jungle. Nag-shot call na rin oh. noon season 10. Dati, farm lang yan. Sige, oh. farm ka dyan. Bahala ka. Oo. Kapa, ano kasi, sobrang importante na nung ano eh. Ikaw, yung, ikaw lang kasi nakakaalam nung... Sa turtle. Sa ganun. turtle, di ba? Mm, sa Lord. Parang yun nagkaroon ng importance. Tapos syempre, nauso kasi yung uh, Lord Dance eh. Lord so, Dance. Sa blacklist kasi. <laughs> Oo. Uh, so kailangan mas matalino ka na mag-isip. Ayun. This video is brought to us by TT Racing. You know, I like stats. I like min-maxing. I like efficiency. And if you've been a fan of my analysis, You know that I love it when players make the most out of their in-game resources, like how Dreadnought armor or leg plates is a nice item in Mobile Legends in the early game specifically. And if you're looking for the best bang for your buck, the most efficient usage of your money when getting a gaming chair, there's no question, TT Racing is for you. I've tried it for two months now, and I can say that in this price range, it's the best gaming chair when it comes to comfortability and its build quality. On the plus side, you have tons of cool designs that gamers will love, like Marvel, Star Wars, and anime such as Jujutsu Kaisen. There's a selection of different choices for upholstery with top quality neck and lumbar pillows 4D adjustable armrests that will be perfect for your personalized setup, a full 155 degree recline feature for when the gaming sessions become longer and longer, and locking castors for stable 360 movement. again, designed for your comfort. So if you want the best bang for your buck, TT Racing gaming chairs and ergo chairs are the best for you. And since you've spent time listening to me, Uh, we give you a little bit of sweet deal. Use my code WOLF2000 for 2,000 pesos discount on every purchase through the online store. Visit their website now. Thank you so much. So, kaya kayo, ay, isa sa mga factor din is yung shot calling at info nyo mm. na sinabi. Okay. Ang, ang pagkakasabi nyo dyan is kakaiba kasi si Yawi siya na mismo yung maingay tapos mm. meron kang uh, ayan ano si Benny ba maingay din ano? hindi hindi di talaga siya hindi, ah, para ka lang talaga siya at uh, tatanungin lang go ka mm. G gagawin lang siya tapos ayun tapos ah. kumare segue doon lang sabi huwag niyo po oh, okay. si, si, Carl na nun maingay na siya nun. si Carl oh maingay na talaga maingay na si Carl oo so apat kayong ano uh, <laughs> nagpapartagulan pero kasi that time maingay kami apat pero kasi si Awe talaga sobrang flashy niya hmm. so merong isa sa amin dapat napipigil sa kanya kapag di kaya. Tapos uh, ah. doon mag step in yung iba na mag-shot call kung kaya din nila umuli. Uh, Kasi meron kasing ano eh, merong chances na glimpse lang ng ano, opportunity na makikita mo. Kuwari, ako, nakarlot ako. May makikita akong opportunity na sobrang liit na kapag tinanong ko pa yung kampi ko, Papa, para mawawala, na yung opportunity. Mawawala opportunity. So kailangan talaga, kailangan buhay loob nyo, tapos talagang utusan mo lang. Sige, follow up ka dito. Kahit anong mangyari. Pag ano na follow up. High risk, high reward. Ganun lang. Mm. Nice pag, try yun pag di na-follow up. nice try, oo. Meron, meron ba sa inyo mga hero or mga, yun, kunwari, yung Arlot mo na nagmintis ka talaga ng matindi sa <laughs> script. Tapos di na pinahawak. Ay, hindi naman. Hindi naman sila ganun. hindi uso sa inyo. Oh, kasi sabihin ko rin na parang syempre ako, mahilig rin kasi ako umamin sa mga pagkakamali ko eh. Kuwari, ganun. Parang sasabihin ko lang yung thoughts ko sa game kung ba't ako nagkamali and kung also kung mahirap ba talaga So, kumbaga, nag, nag rin kasi kami after ng game. Laging may brainstorming. So, uh-huh. talagang nakita namin kung ano yung mga fit na hero sa amin and composition. Uh, that's good kasi kayo na, kayo na mismo yung nagtutulungan na ng mga team. Kasi mm. ang nababalitan ko rin sa kampo ng Echo ay maano kayo eh, ma, maboka kayo sa isa't isa. Mm. Tapos dapat matibay din loob mo. Hindi ka pwedeng... Hindi pwedeng... Oh, di ah, pwede. Oh, tama, di pwede. So, kailangan talaga kung gusto mo... Kasi, mag- kami kasi outside the game, ano eh, sobrang okay kami lahat eh. Oo. Kaya pag in-game, kahit pag ano kami, sabi kami ng mali sa isa't isa, okay lang. Okay, okay. Di, di tsaka kung ano eh, kung gusto mo mag-improve talaga, nasa sa'yo Ah. talaga yun. Hmm. Paano nyo dinevelop yung ganong kultura sa sa e, sa eco slash liquid? Sino yung um, nagpa nag-open up sa inyo ng gano'n na dapat ganito tayo, ganyan tayo? Sino yung nag Sarili-sarili ata. Feel ko wala naman eh. Pero kasi kapag nagkakamali kami sa scrims, nung pagpasok ko lang sa Team 1, Marami talaga nun, marami ako pagkakamali. Pinapakat ko yung kalin ko, tapos sabihan ako ni Carl, ano ba, ba't mo ba pinapakat? Pero alam mo yung in a good way, hindi kanya sinisisi. Gusto, oh. gusto kanya turuan. And yun, para sa akin, nakikita ko siyang feedback as a good, ay ano, parang gusto niya lang ako turuan, hindi naman siya sinisisi niya ako. So, yung mga ganong feedback para sa akin, malaking bagay siya. Pero syempre, depende kung paano may take yung pagkakasabi niya. Hmm. So, in the end, nasa iyo pa rin talaga. Pero yun nga, um, pa- ang, ang hirap kasi visualize na sinasabi nyo na nag, ano to, na, nagkataon lang na yung, uh, yung limang kinuha ng liquid no time na or ng eco, no, yung sampu kayo, talagang locked in lang kayo, pare-pares lang kayo ng... Ano. Ayun yung advantage din namin ng M4 eh. Sobrang lakas ng ice cream namin kasi sila yung ice cream namin. Pinadala lagi. sa Indo. Sila. Ah, oo, oo, oo. Yung uh, uh, bali Echo Loud, Echo mm. Kasi ang hirap, oh. ang hirap may pag-scream kasi sa iba nun kasi nga nauusto din yung ano nun eh. Info, info. Ang mga, yung sa IG, yung nagpo-post sa ng mga screams. Screams? Bakit nga, ano, sino, sino, bakit, sino galing nun? Sino ba yun? Hindi alam sa namin alam kung sino yun, pero nawala yun eh. Nawala na siya. Bigla na lang eh, no? na nawala. Pero dati, yun kasi yun yung pinaingatan namin. Hindi nga namin alam ba't napupunta yun doon. Ang, ang, <laughs> ang hinala ko doon, Indoy, eh, kasi ang bilis eh. Oh, Indo. Pili ko Indo. in, Indo- in- either Indonesian siya or kasama siya ng Indo team. Ah. Kaya lang, ang nakakapagtaka, ang dami niyang Ang daming teams, ang daming teams na, na nakukuha niyang history. Hindi lang Indo Teams eh, kahit PH Teams Oh, eh. kahit PH teams eh. Kasi ang mangyari, Indo team yung parang... may- Ka-scream. ka PH. yung expose niya. Oh, yun lang. Tas ah. parang nababranch out na niya, biglang yung mga Indo team din na popost niya. Oo. Ang lala nga nun, ah, kaya dati, ano bang, may mga kakaibang jutsu pa yung magbabago talaga kayo ng team. <laughs> Di ba? Uh, ah. yung ah, account. Account, eh, yan. IGN account. Diyan na nagsimula yung mga Smurf eh. Kaya Smurf. sa, sa Scream marami naka-Smurf eh. Kasi na-trauma na sila yung, uh, yung ah. ganyang galawan dati. Parang every season, kukuha ka ng package. Oh. <laughs> bagong uh, pangalan. Or hindi, hindi lang pala. New account talaga eh. Di ba? Account talaga. Pero anyways, uh, yun yung season 10. Nung pagkabuo nyo nga, bukod sa lakas nung team na meron kayong uh, parang in-house na naka-scream, it, it just, uh, uh, nagulat lang ako na parang, ano to, dahil ba, kunwari, may isa kayong sinusunod, let's say, na-inspire kayo kay Carl Tizzy, ay, sige, mm. gagawin ko to, ano, ganto rin ako. Nakita ko na si Ma'am Mitch ay ganto siya magdisiplina, so ganto rin ako. Or, kayo bang mga bago yung nagdala nun sa liquid, tingin nyo? Sa Echo, nung time na yun. Hindi, alam. Hindi ko masabi. Oh. Pero kasi, syempre malaking bagay din si Ate Mitch dyan kasi oh. siya rin yung parang naguhubog sa amin kung paano kami mm. dapat umasa sa mga gantong bagay. And kung paano kami magtrabaho trabaho uh, ng uh, hindi nagpapadala sa emosyon. Mm. Kaya siguro naging solid rin kami dahil, ayun, pinagsasabihan kami lagi and chine- lagi kami chinecheck kung okay pa ba yung mm. attitude and yung aura ng team. Yeah. Kaya siguro naging ganun na disiplinado na lang eventually. Oh. So, wala, ano din eh, no? Minsan may magic lang talaga na sakto na kayo yung nagkakasama. Ah, Bigla magic lang, eh. magic lang yan. may magic Mga di din eh, mo eh, no? expect Oo. Um, how is it working with, uh, un- unahin muna natin with Carl Tizzy, eh. lalo na nung pagkapasok nyo. Yung ngayon, syempre, ilang taon na ba? Three. Mga three, na, Three, no? three. Pangatla na. Oo. Pangatla na. So, paano muna siya nung una sa inyo? Tapos paano na siya <laughs> ngayon? Ako, nung una, syempre, ano, si Carl, kilala naman natin siya dati, di ba? Medyo, ano pa siya, um, harsh. Oh, yeah. Kumbaga. Ang ganda ng words na ginagamit. Oh. Tapos, ayun, that time nung bago-bago ako, yan, ako talaga yung parang dali dyan. Pero, gets ko naman. Kasi, kung isasama mo nga naman si Carl Tisi sa isang bagong player, bakit, ano, di ba, may stress talaga siya. Siyempre, nasanay siya sa mga uh, top caliber na player. Eh. Tapos, ayun, eventually, parang ano, parang na-consider ko rin siya sa ano eh, mentor slash coach. Kasi talagang ano eh, dami ko natutunan sa kanya nung, ba- nung bago-bago talaga ako. And nung mga siguro first year, yon medyo nagbabago na siya kasi <laughs> mab- mabait na, mabait. Hindi, mabait, di ba, mabait siya. Kapag <laughs> ah, tumatagal. Kumakal ba, kumakal. Uh, kumbaga, ano na siya eh, parang sobrang professional niya na talaga. Mm. And sobrang um, positive niya and yung understanding niya talaga sa game para sa akin is sobrang lawak. Okay. Kaya, ano, sobrang uh, nakakatuwa na makatrabaho si Carl Eden. Mm. Sobrang laki privilege kung bagong player ka or um, kulang kayo sa experience kasi hindi mo talaga mm. mafe-feel na ano eh. Kukulangin ka kasi andyan na si Carl eh. Mm. Tama. Yeah. Tumatanda na rin kasi. Tumatanda na rin kasi. <laughs> Tumatanda na si Dayang. Goat, goat, na, goat na ngayon eh. May ano ba, mayroon bang instance na para talaga malalayo pag-aaway niyo ni, pag niyo niyong dalawa ni Carl? May isang beses sila. Uy, hindi. Ah. Kung instances na pag-aaway, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi, ano? hindi, hindi, hindi siya Kumbaga, uh, yung mga arguments, di ko siya ah, in, inaano eh. Di ko siya kinoconsider na parang ano eh. hindi, personal. yung oh. personal. Hindi. In-game lang kami lagi nag Ano kasi talaga, tatalo. kumbaga, yun lang naman yung makakabuti sa team. Kasi mm. kung, ah. kung titignan mo rin yung side niya, may point naman may point, talaga. May point parehas, pero hindi ko alam bakit <laughs> nag-aaway yun. Hindi, normal naman talaga yun. Yung mga parang uh, medyo argument na medyo mataas yung boses. Kahit nung MSC last, meron kami meron. mga box, box sa, sa backstage na mga mic check Normal naman talaga ah, yun para normal. sa akin. Mas maganda kasi yung na, na pag-uusapan na kaysa Oo. Ah. itatahimik mo lang. Oo. Ah. At least makapag-reset kayo agad and mas makapag-plans kayo na mas mag- maaga hmm. kesa, like alam mo yun, may burden kayo na hmm. inaantay na ilabas. So for me, ayun, nasanay lang din siguro na ganun kami na nag-share ng mga feedbacks and also like yung mga ideas Yeah. siguro. Hmm. Eh, eh, ikaw din, Saji, kasi as post for, nagkaroon ng time, mga season 10 din yun, talagang na, na establish na mid-trio talaga yung ano, yung jungle mid tank. tapos tank. tank. Parang kailangan kayo yung umiikot na mm. as three. Meron ba, ano, kamusta ba si Carl Tizzy? Lalo na nung bago ka. Sabi mo, iba pa yung playstyle mo nun. So, hindi ka sanay sa mga Savior. <laughs> sa Ayun, mga hindi, ano lang. Ginawa, ang ginawa namin nun, um, yung, yung Savior tsaka para sa ginagamit ko, pero yung playstyle ko, same pa din. Parang wala akong iniba. Agree ako doon. Kitang-kita namin yun. Sobrang mm. aggressive. Lang mumuka. Kasi ano eh, pag, pag iniba ko, feel ko mag-overthink lang sa laro ko. Pag, tsaka di ako sanay na sobrang play safe ko. Ganun. Pero kasi yung kampi ko kasi si Kalja si Yawe. Ano din eh. <laughs> aggressive go din eh. Go rin ang go. Go rin go eh. Kaya yun, bumagay sa amin yung playstyle ng season 10 mabilis talaga, Eco Express talaga ng mga time. Mm. Pero um, how we see as a, yun, co-player na ng time, lalo na bago ka, parang uh, may time ba na parang uh, napuruhan ka? Ito ni, <laughs> ni Carl. <laughs> Oo. Ano, kami lang ni Yawi talaga minsan, ano eh. Kasi sa shot call niya, minsan nag-aaway kami. Hindi naman sa in-game, outside. Mm. Pag ah, after na, na after na, the game lagi. Mm. Ganun. Then, tsaka yung playstyle nun, ano eh mid, tank, tapos yung magkasama XP, tsaka jungle. Kasi Okay. Ah, ano yun, season 10. season 10 yun yung ano eh, yun yung usong dalaw. Oh, So, nga, Puro dalaw yun. RSG, ano, RSG oo, meta. nga, iba pala yun. Oo, iba pala yung season 10. Kaya ano, talaga ako talaga yung ano nun eh, natutukan. Pero Oo ayun. nga, oo nga. Hmm. Kaya siya wala silang dalawa lang talaga. Kami ng dalawa ni Yawe. pala yung ano nun, Farm. eh, no? Farm yung talaga. mid lane nun. no? Mid lane, 1v1 lang. Farmer lang. Oo. Tas Kaya naging- gusto ko ng mampris eh. Kaso yung pang ko wala. Di kaya mampris. Kaya, Fabrice. Xavier. Xavier, no? Xavier. <laughs> sa, ang makakatapat mo noon, Dum- Eve, Eve, no? Eve. <laughs> Eve. Ganun. Yun na, siya na yung movie priest. Pero may, medyo naman si Yahweh, Paslier. Uh, naalala ko nun, yun yata yung ano, di ba, yung mga, nag-gusion ka nun eh. M4. M4. Ay, M4 na pala. M4 yun. na yun. Si, ang season 10, most si played Pew. mo. Si Pew. Si Pew nag ng season 10. Oo, oh, si Pew. Tama, tama. Nag-na, na, na, na time ba na? <laughs> season 4. Nagnana ka ba nun? Nana? Wala, wala akong laro na. Ah, kadita. Kadita. Kadita. Siya lang, Ayun. siya lang nakakadita nun. Kadita. Oo. Ayun, assassin. Oo, Assassin yun. din. Sa, tapos, sakto kasi, dun, nga, ang puro huli din tong si, si Yawi. Mm, sakto oh, lang. Oo. Kamusta naman si Yawi bilang isang ah, kakampi din ng time? Lalo na kasi si Yawi, dahil sa sa stream, ang daling sabihin na ang toxic <laughs> yung kakampi kasi di ba parang ang Hindi, naman trash talk sa... Ah. like, kasi stream kasi yun. Mm. So ano pa siya as a Ayan, co-worker, colleague. Ikaw muna. Ganun. Ikaw muna. Sa akin ano eh, sobrang kulit niya inside and outside. Pero, <laughs> Kahit sa Scream? oo, sobra. Pero yung kulit niya, alam mo yung ano, parang nasa yun na kung paano, ka, paano may take Pero ang pinaka nagugustuhan ko talaga sa traits niya is yung ano, sobrang sipag maglaro. Like, tapos na yung working hours pero siya maglalaro pa rin. Talagang ah. sakto lang yung tulog niya ng 8 hours of sleep. Itatayo pa kami sa kama nun. Oo, para mag-RG kami. mag Ganun siya ka, kasipag and kadedicated sa laro that time. And also like um kapag kaso kapag may mga like napupo na siya, medyo bad mood. Medyo ano lang siya. Um emotion din di yeah, naman man, sobra. Moody, parang moody. Moody. moody. Oh. <laughs> Sorry, we. <laughs> Alam mo si Yawe. Matagal naman na yun. oh, matagal naman na yun. Pero, but, pero sobrang, ano, sobrang solid kasama ni Yawe, inside and outside. Sobrang, Tama hindi ka maboboard sa Scream. Kasi, ano ar- rin siya, player eh. Uh-oh. Sa Scream. Mahilig siya matrash talk na katapat niya. Nag nagja-chat siya ng ano? Nagja-chat siya sa scrim namin. Nagja-chat sa goal chat pa. Kaya yung mga scream namin sobrang saya. Kasi nga may may alam ano, may init, may init. Uh, Lalo na yung uh, ano niya noon yung nakakapalag niya lagi si Gadiba. Yan, <laughs> sa si Gadiba. Pareha sila, yun. Parehas pa sila ugali. Power spike pa naman mm. ni Gadiba no mga time. Naglulukuhan sila. Wala si Gadiba talaga. Oh. Si si Barbosa ba yung isa pa maingay? Si Barbosa, oh, si Barbosa. <laughs> Ayun, ikaw naman. Ay, si Awi. Si Awi? Oh, ano lang. Parang, yun nga, sinabi ni Paul, sobrang kulit niya kasi talaga. Mm. <laughs> Outside and inside the game. Pero sa inside the game kasi, yung kulit niya, may, medyo sumusobra. Sumusobra. <laughs> Kailangan pigilan. Kailangan pigilan. Kaya doon mag-step in si Carl na siya yung pipigil sa kanya. Ah, okay. Parang binigyan namin ng, ay, nabigyan ng role si Carl na Tagapigil. Oh, ikaw, ikaw pumigil dyan kay Yahweh kasi minsan di ta- wala talaga, di, di nakakasunod. Yun, oh. sabi ni, ng mga coaches namin. Minsan kasi uhuli siya. <laughs> Ito, nangyari to MPL. Ano siya? Si Yahweh parang wala sa kondisyon. Umuli siya sa sobrang layo. Tapos gusto niya ako pasunurin. anong, <laughs> season, anong season to? <laughs> Hindi ganun. Season 10 ata, season uh, ah. 10. Yun. Eh, di nabigyan siya. Eh, di nabigyan ng rule si Carl. Uh, Tagapigil yun okay. Eh, anong, saan naman papasok si Benny noon time na yun? Kasi laging tahimik talaga yung paningin namin tahimik, ni Benny. Tahimik, sobrang si Benny, tahimik. So, even outside, tahimik lang siya doon. Hindi, eh. outside, sobrang kulit din. Makulit, makulit, din, makulit. Makulit, makulit din yun. Adi, ano yun? Adi, yung, ang kulit yun <laughs> lahat. lahat oh, makulit talaga, makulit, makulit talaga. talaga. Kaya yung bootcamp ah. namin doon, Sobrang, ingay. Sobrang ingay. Buti, Buti na mabait yung mga kapitbahay. Dati nirereklamo sila. Kung, maing, kung maingay si Kel, mas maingay dati. Oo, kung mas maingay... Mas, mas kung, maingay... Kung maingay ngayon sa live stream ah. namin, kasi di ba si Carl, pati si Kel, magkatabi lagi nag-aaway. Ay, yung mas maingay dati. Walang wala yun sa dati namin. Dahil Talaga, kay Yawi. Dahil, kay Yawi. Oh. Sigawan, Well, ma- mamatay lang siya. Sisigaw siya sobrang lakas. <laughs> Tapos kahit oh, hindi nakalive, sisigaw siya ng iidolo na sobrang lakas. <laughs> yun, yun talaga siya. Talagang personality niya talagang maboka. Masaya, masaya. Oh, masaya talaga. Oh, okay. So, parang yung maka-atap sa no, talaga ng mga time na yun. Mm. Uh, after nung inyong M4 run, dun, ayun, nag-champion na nun, di ba? Parang, pero kung di ako nagkakamali, season 10, ay hindi ka champion. Hindi kami champion. Di, di, di. Talo kami oh, sa Black. Talo kami OEB. Dahil may, OEB. Fred at Balen na jungle. Ay, hindi kami nagkaganon. Yun talaga, yung Valentina. Hindi sila yung katap yung... Uh, <laughs> yung blacklist, Valentina grabe. jungle. Yun. May, Nagulat kayo nun talaga. May kwento Di yun naman, eh. di naman. Kasi ah, kaya ano yung kwento. Yung Valentina jungle na yun, nakita ko na kay Wise yun sa stream niya. Sinabi ko kay Carl. Eh, kasi si Carl, alam niyo naman dati. Sabi niya, ano yan? Ayoko niyan. Ano yan? Tagal mong farm yan. Ganun siya dati talaga. Ganun siya dati. Tagal mong farm yan. Valentino ano gagawin yan. Pero totoo naman. Kung, Pati yung Fred rin. Uh, ah. ang ganda mo nagagamit. Yung Fred rin sinabi ko na, Carl, pwede jungle to. Legit. Maniwala ka sa Kasi ano yun, nangyari doon. May, oh. may nakita rin kami doon na Fred rin nag-jungle. Sobrang, oh. at eh, sabi ni Carl, yung rin niya, tugal magba po. so, dapat yung dalawa, hero niya na yon. Tapos, eh, di nangyari, hindi, hindi siya nangyari. Pumasok ng playoffs. May Gwilly pero pa si Vice nun. sa finals. Nagulat kami. Ano tong Valentina? Pospor ba to? Tapos for, da, ah, jungle, nagparamis. Jungle yan, jungle, yan. <laughs> Maaga pinik yung paramis nun eh, no? Umaga, mm, parehas. Nakita kasi namin, ano, nakaakay si Carl nun. Eh, si Balen nun, di ba? Balen. Kaya yun talaga, Siyempre, tas sobrang bilis. So, ay, Carl, Ano yan? ano yan? So, <laughs> gulat na gulat kami. Ano yan? Tapos nung pumasok na sa game, ano, sobrang hirap na hirap kami, hindi kami makahinga. Anong gagawin natin sa balintol? Sobrang kunat at sobrang sakit. Tapos yun, talagang ano namin, talagang babalaw Buti nga nanalo pa kami dalawa dun. eh. Hindi, na, Oo, hindi sobrang namin props alam. talaga sa ano yun, sa Black pero hindi, hindi yata kayo nanalo dun sa... Balen na yun. Sa Balin. Sa Fred Ah. yata kayo nanalo. Sa Fred May Rin, Balen kaya din pa. kayo eh. Balir. Ayun, Balir. Sa Paramis. Estes yun. Sa Estes. Estes Paramis. Estes Paramis. Ah, Estes Paramis. Post 5, no? Yung, Post five. Post 5. Oo. Masakit ganun. Pero gusto ni Coach Trev, si Coach Trev kasi talaga mabalir. Oo. Gusto niya talaga post for yun. Mm. Sabi ko, hindi gagana talaga, Coach. Wala talaga eh. Tsaka pangit pa yung balir nga nun eh. Hindi pa yung mm. balir. Yung balir na yun, walang practice yun eh. Walang practice yung kayaw eh. Ah? Biglaan yun. Uy, magbalir ka dyan. Marami, marami kami hero na nilalabas sa tournament na hindi hindi Katulad, ni, katulad na ano, ng bibigay pa kayo ng sabi. Gushon. Gusion. Ng M4. M4. Biglaan lang yun. Tapos para miss ni Yawe, hindi ko lang kung ano. Oh, para ni 11 Yawe, ata. five, no? Season 11. Post 5. Balir. Yan, okay. balir. Yan, yung mga ganyan. <laughs> si Carl, ang gramit ni Carl, balin. Nung nag-akay, nag-akay pospor ako, sa team hack, binaliktad niya. Sabi, G, ano, G. <laughs> Muntik pa ma-reverse sweep. <laughs> ano, G? Good sa ata dyan, balin, baling jungle, uh, G. Oh. oh. Akay ka nga, G. Nasa lower ba, ba, upper, upper. Hindi, upper, upper. Upper. Muntik pa kayo ma- Muntik, pa kayo ma-lower. Dahil doon, buwisit Tapos game 4, gusto niya daw magawa SS. Oo, oh, YSS. <laughs> Eh, di pa meta si YSS noon. Oo, oh, wala pa. Lubang, na-nerf yun eh, no YSS. Mm. Oh. Tapos, ano, sabi niya, gamisis ako dito. <laughs> Yun, binagbog kami na link. Uh, Ayun, nag Ano yung Kajajang? Ay, may Kajajang. Kaja ah, may Kaja, may Kajajang. Sa RRQ ba yun? Basta M4 yun eh. Oh, M4 din yun. RRQ or Onik, yan. Diyan banda yan. Oo. May Onik, Chu yun. Ayo, Chu Jungle yun. Chu Jungle. Chu Jungle. Chu Jungle. Dirot. Naka, hindi, nakagrack ako. Naka, Ay, ah, oo. naka, naka- ano ako nun. Para sa ako Tapos si, yung kalaban, yung kalaban nakadigi. <laughs> Coach Ark. Sabi, sabi, sa after ng game na yun, sabi ni Coach Ark ko, Counter ko kayo, no? <laughs> Ah, kasi bad trip kasi talaga kami. Kasi t- Counter, ka, ayun, yun lang. Kasi, ito, si Coach Ark kasi, siya talaga yung kumuha sa amin, si Coach Ark. Ah, si Coach Ark ah, talaga. Kayo naka Kaya, puro, ano, pag nakakalaban namin siya, lagi kami biruan. Nagbibiran kami sa mga Ah, kaya pala, na-mention, mila- may na-mention siya eh. Parang, parang ah, yun yan, na, ikaw, kay, siya daw yung nag-angat sa inyong dalawa. Mm. Ah. siya talaga siya. Siya talaga. wala siya ng season 10, di ba? Tama ba? Oo, mali siya. Bago siya umalis. Tinry rin na kami. Bago siya umalis. Nasilaw eh. Nasilaw sa... Ah, ano eh. Gusto ng ano eh. Kausap, sabihin nyo na dito sa camera. Ano yan? Ano yun? Nasilaw ba? Ano yan? Ano sabi? Nasilaw sa kwarta. Nasilaw sa kwarta. libre ba? Ang tanong. Hindi. Hindi. Yan ang, Ayun yan, lang. Yan, yan, ano, nung nagkapi sila MSC, sabi niya nilibre niya, manilibre daw siya sa ano niya. Eh. Ng loob ano yan yung ano niya? Yung The Roof. The Roof. Uy, nag-ano po. Wala. Pambira. Pambira talaga. Wala tayo dyan. Wala talaga. Nag-champion na ng MC yun o second place pa. Second place Tapos yun, second place pa. Ewan ko talaga doon. Technically, sila yung mas mayaman sa Sila mas mayaman. Mas oh, mayaman sila. layo. Malayo. Sila talaga. Coach Ark, laban. Baka naman. Baka naman. Wala eh. Binabati Kasi ilan, ilan champions sa MPL nun? Marami na rin champions sa MPL yun. Apat. Apat tatlo oh. lang tayo, di ba? Well, tatlo lang kami. Hmm, galing. Tapos yung MSC kasi, di ba? Doble. Alam ko, yung doble from fourth to second. Tama? Tama. Second, 500. Mas fourth kayo nung eh, last... Fourth, fourth. Third, fourth. fourth. Third, fourth, kami. Ah, ayun ka pala. Walang ngayon lang nagka-third place. Oo, oh, ngayon lang pala nagka-third place. So, edi eh, ganun nga, doble yun. Grabe sila. Doble yun. Kung ganun. Sure yun. Tapos yung MVP pa nila, MVP Paldo nila. yun. Paldo. Paldo MVP Sin, nila. Ay, hey. Eh. ay hindi ako. Hey. Eh. Hindi, hindi. Yung last MSC. Yung last MSC. Yung last pala. Ah, wala na ngayon? Hindi, meron. Hindi, meron. Maliit. maliit. Divided by Sobrang liit. Five. Nahati ah. siya ng five dahil nagkaroon ng third place. Yun. Okay, okay. I see. Kaya, ang pinakapaldo talaga sa lahat si ano eh. Si Kais. Ha? Si, si Kais. Si Kais. Hindi ba si Shinoa? Si Kais. Hindi, kaso si, si Kais. Eh. Si Kais dalawa Hindi, prize pool ni si Kais eh. Dalawa eh. Dalawa tapos may MVP. Oo, tapos may MVP, MVP. siya. Tapos okay, second place pa. Grabe Galing. talaga siya. Paldo, sarap. <laughs> sarap talaga. Pero Coach Ark, ikaw, all eyes on you. All eyes on all you. Eyes on... Kaya di manalo sa amin yun eh. Kinakaram, kinakaram ano, mo na kasi. Kinakaram mo na kasi. Kinakaram mo na kasi. Kinakaroon mo na eh. <laughs> Ay, nako. Pero uh, balita ko eh, kahit naman nung, di ba, nung, naalala ko nung after, kailan ba siya tumun? Parang dumalaw siya ng MPL eh. Ah, season, ah, season 11. Yung parang 11. loose streak attack kayo na tapos. <laughs> hindi, hindi naman. Hindi naman lose streak. Parang natalo kami. Tapos sa playoffs, lahat ng laro ata namin sa playoffs, pinanood niya. Uh, ano siya sa backstage? Sa 11, sa 11 yun. Oo. Oh. Yung kalaban namin, madali Wala pa siyang team na, wala pa siyang team. Na, na, yun yata yung karma niya noon. Ah, wala pa ano siya, diba? team. Na, ano pa, papunta pa lang. Na RRQ. Napost siya ng RRQ. Ah, uh, ano na-post siya ng RRQ. Wala eh, Triparantin na Raidor. Tapos nata, para binibring up nila eh, M4, kaya natalo yung Anarchy sa Echo dahil... Binenta. Binenta. Binenta. <laughs> Galing eh. Lala. Uchiha, Uchiha. Uchiha. Uchiha siya eh. Uchiha. No, Uchiha oh. siya eh. And since we're talking about Coach Ark, uh, kamusta, ano ba, real quick lang, kamusta ba si Coach Ark bilang katrabaho din uh, sa inyo? At uh, may natulong din ba siya sa inyo nun? Very started. Sa, ako kasi mas natagal, matagal ko siya nakasama uh. compared kay Sanji. Eh. So, in a span of short time, parang ano, ang dami niya ring natulong sa akin. Kumbaga kasi yung mga words niya talagang pang, alam mo yun, binibigay niya sa veterans. So, paano pa pag rookie pa yung naka-absorb nun? So, yung, ako noon, parang talagang ano, di, kapag pinupunan niya ako, di ako nakakaramdam ng sisi. Eh. Kasi sobrang malumanay, sobrang bait na. Sobrang yung boses Oo. niya kasi. Sobrang bait na tao. And, Totoo, totoo. Tapos kapag sa trabaho, alam mo yung parang ano lang, parang honest feedback lang talaga na walang, walang ah. emotions. Tapos, ayun, sobrang itetake mo lang talaga siya. Wala kang ah, other no choice kasi hindi masakit yung pagkakasabi. Oo. Tsaka ma, ano to si, ma, ma, madaming ebidensya to marami. si mm, Coach. marami ano eh. yan. Kahit hanggang ngayon, natawag pa rin sa amin yun eh. Tsaka madata siya, madata. Oo. oh. Shoutout sa'yo, Coach Art. Shoutout. Um, mm. Deserve mo naman yan, pero Deserve. wala pa tayo. Wala, wala, wala, wala pa tayo. Yan, yan. Hindi man lang. Kahit... <laughs> Pakurot naman. Pakurot lang eh. <laughs> okay. So, ayan. Um, napapunta na tayo dito sa mga next na hot, hotter topics. Kasi, ang next na player na gusto ko sana itanong sa inyo ay isa rin talagang punot dulo ng mga kontrobersiya, lalo na sa inyong kampo. At yan ay none other than, syempre, si Daddy JP. Ah. pero kasi, sa paningin lang to ng mga ng mga viewers. Um, lalo na like ko naman ako si Robert dati tapos nakakasap ko naman si Coach TikTok. Mm. Kahit nung mga bandang MPL pa eh, FLI, nung nandun pa si Robert sa inyo. Mm. Ay, tama, di ba? Tama, tama. O yun. Parang with, ang pinakamalaking issue niyan was uh, ah, JP versus <laughs> ano, Yawi. Yawi. Pero kasi hindi talaga, hanggang ngayon hindi tanggap ng mga tao na dahil talaga sa ano naman yan, eh, performance naman oh. yan, di ba? Ano kasi, si, kung makikita niyo lang sa scrim, sobrang, ano talaga, sobrang fit talaga si dad sa amin. Mm. Kasi medyo, eto sabi ko, ah, parang ano, parang kung mapapansin niyo rin no season 12, ng mga ano namin, nag-win streak nga kami. Mm. And also, parang tinatry din naman talaga namin si Yawe, pero nagpo-fall off yung, ano namin, yung parang um, composition. Parang minsan di nag-align mm. yung mga yung mga dapat gawin. And also, nag-start din, kung mapapansin nyo rin sa MSC namin, parang may mga mali-mali na and hindi na connected yung mga yung ganong playstyle. Kasi mm-hmm. nung, alam ko nung MSA medyo nagiba na yung playstyle eh. Hindi na sobrang flashy. Medyo uh-huh. nagkaka-systematic. na ah, ah nagkakaroon ng sistema. Slow push na uso Slow push eh. na, hindi na, ah. ano, hindi na yung sobrang, sobrang flashy na, oh, sige, mm. bakbakan tayo dito, huli ko to. Hindi uh-huh. na ah. pwedeng ganun eh. Talaga marunong na rin yung mga tao mag-counter-engage. Uh-huh. Ah. And naging, ano na rin sila sa mga hero ni Awe, naging aware na rin sila. Mm. So, tinry namin si Danny JP. Worth trying naman siya kasi nag-win streak kami. Mm. Pero, Nagka, ano lang talaga. nung binabas siya talaga si Dad, kahit naman sino player siguro, no? Ah. Ihina, ihina talaga. Pero dun, pagkatapos nun, dun, dun talaga natuto sobra si dad. Oo. Oo. Pero kasi, Pero, sa na- I mean, hindi naman siya mapipili in the first place kung hindi naman siya... Ah, tama, maano, tama, di tama, eh, tama. tsaka ano eh, may resulta eh. Ah. Oo. Ano pa hinahanap nila? Tsaka, ayun, di rin naman namin kinoconsider niya si Yawi na parang left out na. Ah. parang di na namin. Nagkantay lang sila ng pagkakamali namin nun kasi nag-11 win streak kami. 11 nun streak eh. kami noon. Tinalo kami ng RSG. Oh, Tapos doon na pumasok yung mga ganto ganyan, ganto ah. ganyan. Tapos natalo ulit kami noon. Natalo kami sa Minana. Sa last game namin versus Bren, sila ano pa? Sila Kyle. Oo. Ka- ah, ang kampi namin noon si Yawe. Oo. Doon na namin pinasok si Yawe. Oo. Kasi si Dad, medyo... Pwede kahit Na si- di, na- di natin di ah. natin masisi kasi Ah, kahit naman sino player. Kahit ako na sobrang um ah, wala akong pake sa ganyan pero Paano ka talaga eh. Oo. Makukurutan ka talaga eh. Ano eh. may, may, hindi naman kasi si JP lang yung may problema nung natatalo kayo eh. Oo, Oo, lahat hindi. naman. Lahat naman eh. As a team Di, as a team kasi kami may mali doon. As a team. Oh, yun, yun lang hindi alam ng mga tao siguro. Mm. Ang dali lang kasi sino ng mga tank. Ah, madali Hindi, tsaka... talaga. <laughs> Nauna Hindi, sila huwag na, eh. huwag na. Oh, yun. <laughs> Ay, I mean, Sige, okay lang. Okay lang. Kung meron kang ano, bawal sabihin. bawal sabihin. Pero, yun nga, I mean, direct from the source, yun nga yung nakakapagtaka kasi every time naman na kayo yung ano, 'di ba? Tatanungin from from kahit kasi pa naalala ko si Panda ang kausap ko noon. So mm-hmm. Panda sila Coach Yeb, tapos sila TikTok syempre. At nung mga siniscrutinize nga si Daddy JP, lahat naman sila sinasabi, hindi naman kasalanan JP. Mm, At sila naman. din yung napagsabi kasi mga nakascrim din kayo eh. Sabi mm. nila, talaga mga ano, ma mausay, maganda talaga laro nila. Mm. So, nagkataon lang talaga nung blacklist ata nung nag... Blacklist. Mga... Dalawang beses. Dalawang beses kami tinalo. Ni Oeb. Wisit. Oh, Oeb. Kala mo malakas eh. <laughs> Bigla kasi may Nolan nun eh, no? Na-open yun. Ano yun? Hindi. Bagong hero talaga si Nolan nun bago mag-playoffs. Uh, Sobrang uh, bago. As in. Tapos may may mga... Matilda. Sobrang high pick. Renny J. Ah, kasi may flask nun. Oo. Ah, may plus. So, aqua, aqua plus. Oo. Aqua plus bago. <laughs> <laughs> bago pa yung aqua uh, plus nun eh. Yun talaga. Kaya nadali si Daddy JP nun kasi kahit sinong two player ata na malupit doon, three games ka pa, ay two games ka pa pag two. Bali, yun, hindi kami sa... Sa galaw na din. Sa peaking. oh. Pero sa peaking may mali na rin kami. Isipin mo, kalaban mo, Matil, Matilda ka, Claude, Nolan na immune. Oo. Paano mo sisipain? Yun ang ano ko. Tapos nakatiris lang si Porg. Nakatiris pa ako. So, parang doon talaga, kaya kailangan uh, uh, kailangan nila makita yung bigger picture. Tama. Bago ah. sila magsalita ng ano, kahit ano. Oo. At saka hindi rin ata sanay pa ang mga siguro pare si Yawi tsaka si JP. Mga, may mga... Ah, mga flashy. Di, ah, sila, may, di, pa, di na sila sanay na gano'n yung nakikita ah, nila sa may, may ano kasi magkaiba kasi sila playstyle ah, okay, sa okay. Chu, Chu ano. Eh pare hindi, pare hindi gano'n. Kasi naalala ko nung season 12. <coughs> kunwari si Baloy, nagra-Rafa yun eh. Rafa, ah, Rafa. Angela. Ah, gano'n, gano'n. Tapos... Matilda, sa Matilda, syempre. Uh, ayun, tapos may mga freaking popol na <laughs> jungle. Oh, popol. ano yun? Si Sensui. Sensui, si Sensui. Ay, nako. Oo. Pero mahirap, mahirap din kasi uh, kahit naman sanay ng util si Carl nun, iba rin talaga yung playstyle eh. Mga, uh, Nolan. Iba Nolan. talaga yung Nolan nun, sobrang OP. Oo. Tapos Dili kasi namin ginamit kasi sabi niya, niya alam, ayaw niya. ayaw niya. Uh, Tsaba, di bago din. Hindi nyo bago rin. nasabi. Ah. gets ko rin naman, kahit naman ako. Kahit naman kami, napangitan kami. Oo. Tapos yung combo pa nun, Nolan Derot. Yung Derot na ano. Yun! Yun, yun, yun, yun, XP. Kasi Wanit din kita dun eh. armor. Oo, ide-debuff mo. Tapos ultihan na Nolan. One shot talaga. na, wala na. Wala ka na. Meron din yung Iritel, di ba? May minus Ah, may armor retail din. I-retail. Yan. Oh, kaiba din ang season season 12 Ah, masaya din naman din na, na meta yun. Kasi, Oo. Ah. ah, masaya na meta yun? Like, Nagana eh. Nag-revolve doon, nag-revolve yung meta ngayon eh. Kumbaga, Ah. kung di nangyari yun, walang ganito ngayon eh. oo. Naging, nung, nung regular season, sure na util. So, napa, nasa rotation talaga. Nasa rotation, Mag-invento kayo talaga. ng unang rotation nyo Tara, kaya manalo. na kaya manalo nung season, nung playoffs mismo, kasi sabay yung ID tsaka PH playoffs, biglang nagkaroon nga ng mga Nolan, tsaka Nolan. Ling. Ling. Ling Dirot, mga Dirot. May pani pa nun? Ba, oh, OP, OP, OP pa rin si Pani. Ayun, otoban ano, yun. otoban <laughs> si Pani. One, one, one nga ba? Malakas. One, Hindi, si One, one, open pa. Na-open na siya. Na-open pa siya. Oh. Na-open na siya. Pero nababan din siya minsan. Ah. Oo. Oh. Depende Pero, sa composition. I-record. Tsaka edit. Edit, edit, edit. edit, edit, edit. Ginamit ko yun. Wala. tayo nun sa Bi- blacklist. Bira na talaga yun. Oh, Ayun yung ano. Hindi talaga wag mabibigay. Ah, hindi hmm. talaga mabibigay. bibigay. Pati yung ano nun, yung blacklist naman nun. Ang ang hero ko lang talaga na gustong gamitin sa kanila kadita. Oo. Kaso nagmamatilda. Kaso ah, nagmamatilda Oh, so, kasi. Ang hirap. Imposible. Kaya nahirapan kami. So baka na kontrapelo lang talaga kayo, no? Ah, Wala. sobrang Kasi kontrapelo kami ng Blacklist. Parang ano, sila yung ano namin. Tawag doon. Nemesis ba? Ah, oo, parang ganun. Ganun, Kasi hindi ganun. nyo nakatapat yung brand, di ba? Oo, Hindi namin nakatapat Yung brand yung gusto namin makatapat. Yun. Actually, Kasi same ano kami. Pares ang Pares na ginagawa. Eh, yung Blacklist parang ano, parang antay sila power spike. Mm. Ayun, doon namin kaya naging crypto. Pero ano, may ano no, may time noon, gusto namin gayahin yung brand. Kaso kasi, ginagawa kasi ng brand noon sa blacklist, binabaran si, si Sensui. Sensui. Ng hero. Eh di namin magawa. Kasi pati si Carl Damay. Damay, <laughs> oo nga. Oo nga Para silang ano, yung naging form nila, SR, ay, RSG, nung season 11. Kasi RSG, mm. tagal naming rivals yan eh. 10, uh. 11, 13. Uh. 12, yan. Uh-oh. Kaya talaga sabi ko, eh, Ala, kryptonite talaga. Kryptonite. Di talaga para sa atin to may, season na to. May mga ganun minsan eh. Meron talaga. Hindi ka naman makakayanin. Oo, oh, ang hirap talaga. Ah, um, tama. Rora bigla, di ba? Nung Rora. S14? 14. 14. Bigla 13 nga namin, nung nag-champion kami ng 13, di namin akalain na kaya namin mag-champion talaga nun. Kasi akala namin yung bread nun... Sobrang OP. gods eh, no? Ah, oh, gods yung bread nun, gods. Na, din namin yun sila eh. Gads yung rin ng Gads. Kasi di kami nanalo regular season nun sa kanila. Oo. Ah. Naalala ko pa, na-analyze ko ba't kayo, kasi nung season 13, uh, ah, inaral ko kayo nun eh, ba, ba't ka, paano nga ba kayo nanalo nun? Sa, sa kayo ata yung nag-clear nung mid yung jungle? Si Hindi, ano? hindi, hindi. Nag-clear na medyo jungle. Ilang minutes. Hindi, yung, nag, alam mo di ba, ba Barats nun? Yung Ah. magbabato ng, magdudura dun sa mid. Hindi ba kayo yun? Hindi kami yun. Hindi kami Wala hindi tayo. kami yan. Ah... si- Pero maraming gumagawa nun. Maraming, Parang guma- yun. maraming, maraming gumagawa gumagawa rin nun. Maraming na gumagawa nun. Oo. Oo. Nung Barats, sa mid. Oo. Pero ay, Roger, Roger. Roger, Roger, Roger. Roger, Paquito, Arlot, ako nun, Bavaria, Lu- Louis Nova lang ako nun. Louis Nova. Luinova. Oh, okay. Balen. Minotaur. Balen. Yan. Oo. Oh. Matilda, mga Ottoman na yan. Valentina. Valentina. Nag nagkaroon kayo ng ano eh, liquid buff. Oo, <laughs> oh, liquid buff. Nung sinayin kayo, bigla kayo mm. sa praglakas. Eh nga, <laughs> nagulat din kami. Isa rin nagpalaka sa amin yun, yung liquid talaga ng pagpasok. Siyempre, Cha ay, tama. Siyempre, kung ano, kung ma-dota ka, tsaka sa ibang ano, ah. esports, makita mo, team liquid. Sa akin, CS eh. Tapos ano, part ka na ng liquid. Siyempre, sino ba yung hindi gaganahan? Hmm. Tapos, nung dumating yung jersey namin, yun, doon talaga. Ay, parang champion to ah. Totoo na totoo, totoo na. Naging player Pero hindi na namin alam nun, yung mga ibang team din. Meron din pala. Oh, meron din. Ah, <laughs> Sino ba yung mga ibang team nun? Falcon. F-Cup, tapos... Falcon. F-Knock. Fanatic. Oh, yun. Tapos... Sila lang. Nagulat din kami nun. Ay, Oh, eh. ah, tama sila. Pala. Na, nasilat din sila, ano nun eh, no? sila King Kong. Oo, oh, nasilat sila. Ah, ano, ano, nila, oy. Ano sila nun? Kala mo talaga, wala. Oo, <laughs> oh, na oh, naman. Oo, oh, yeah. Kaso mga si OM, di sila umabot sa amin. Wala, di umabot sa amin, kaya di namin matarashtok siya eh. Ilang <laughs> Tinalo nyo nun is ah. RSG. RSG. RSG. Tapos F-Cup. F-Cup, kasi F-Cup ulit. F-Cup ah. ulit. Wala mo, hindi ko ma hindi ko na maalala. Pero panal, basta inaral ko yung, meron kayong kakaibang rotation no, nung season 13. Na, hindi ko maalala. Basta? Wala, di rin namin maalala. Di na normal lang kasi kami gumalaw, eh, normal. Oo. <laughs> Pero ano, ano niyo yun, nung, ah, pa- syempre heading ito MSC, tas kayo yung champion ng mga time na yun. Eh, Syempre, hype pa rin. Mm. Pero, kadalasan sa mga viewers, and even us naman, parang ang feel pa rin na kayang tumapat internationally is yung F-Cup. Mm. Ayan. And unfortunately nga, nung nagkatapat kayo doon sa semis, Emis. yun, PHPH kasi nun eh, salam eh. Ah, Ayun na, kasi sila yung uh, din, power spec din nila siguro. Mm. Dumating na yun. Nung, um, yung meta nun, yeah. sobrang power spec nila meta. Oh, Nag-iba meta agad nun, pero season 13, pagkatapos ng playoffs. Uh, yun talaga, ano, na yun, eh. ano, ano, Nag-iba yung meta ah, sobra. Uh, ano yun talaga, props sa kanila kasi, ano yun eh, parang late talaga kami sa meta nun. Hindi uh, ah, kami sobra. nag-assassin. Oo, oh, dapat assassin na oh, nun eh. Well, tinry naman namin, kasi parang hindi talaga siya mag-work sa team namin. Tinry uh, naman namin siya. Makita naman namin sa ibang team. Yun talaga, yun talaga yung parang curse ng MSC para sa amin. Kasi mm. feel namin if double LMs yung semis, ay yung MSC, lalo na nung 2020, yung sa ano, sa Kyrie. Okay na, Feel ko, kaya talaga namin eh. Finals, eh. No? Pero oh, ano lang talaga namin. eh. Parang wala ka na kasing room for mistakes talaga. Tsaka wala ka ng ano, wala ka na pag-aaralan kasi laglag ka na eh. Yung mga eh. regrets mo, di mo na ma- mababawi. <laughs> Kaya, ayun eh. talaga. Sobrang takot talaga kami sa MSC Kaya format. nung pakatlo namin, Ayan. Doon na talaga. Na. Wala todo na. na. Wala na. <laughs> Wala na, bawal na magtaban dito. Eh. <laughs> Kahit sa, kahit isang segundo, bawal. Na, Going back uh, sa ano, 2024 na oh, MC. MC. Ano, uh, talagang ano talaga sobrang ahead ng ah, SRG tsaka F-Cup. Oh. Dalawa sila. Sila rin yung nag-i-scrim nun. Ah. Sila rin yata nag-i-scrim nun. Yun yung sabi-sabi. Sabi, Pero naka-scrim nyo rin naman yun. Kasi hindi namin sila naka-scrim. Hindi, scrim kami. Mm, hindi namin sila naka-scrim. Flash. Naka- oh, naka scream namin yung flash. Siyempre, all the time, kami yung magka scream Di naman pwede ah. din nag i scream yung dalawa. Oh. So, kaya feel ko, yung meta nila parehas. I see. Kaya sila din yung nagtapat sa final. So, talagang deserve talaga din. Deserve, deserve, Kaya, deserve ano, naman. diba, parang palitan ng Roger, ano, nag Ah, Ling, Ling, Ling, Alpha Ling. Alpha Ling. Tapos may, kaya pala, alam, kaya pala nagdonolan sila si, ano, Yan, si Nolan. Higgs. Ah. Oo, Sa ano, kasi out of nowhere, nalala ko close yun eh, match nila. Mm, So, magka scream sobrang close. Ah, pero hindi ginagamit nila Hades sa inyo yung ano, Nolan. Hindi. Hindi. Kasi Loko yun, ah. parehas. <laughs> kasi, Loko nga yun si Mark. <laughs> kasi, Loko ka, Mark ah! <laughs> kasi parehas kami na meta. Nagja-jungle tank din sila. Oo. so, dami, kasi knowing naman si Diablo, puro tank, ay oo. damage siya eh. So yun, parang nagagayan lang kami. In fairness kasi kay Mark, meron siyang ano eh, special na assassin eh. Oo. Hmm. May, na mag, Amon. malapit talaga siya. Yun, Amon, Amon talaga, para sa akin. Amon. Nakachamba lang Amon niya eh. Shout out sa'yo, Mark. Ah, ano sa'yo, Mark. Ang lupit mo. Nabutan niyo ba siya sa... Hindi, hindi. Hindi, hindi. Naging Pero tropa kasi. Lang, tropa lang. Sa bagay, tas iba si Kurt pa. Si Kurt diba? yan, si mm. Kurt. Kaya naging close. Ang prinsipe ng Singapore, ayan, yan na yung dalawa. pa farm Ayan, farmer ayan, yan. farmer talaga yung dalawa. Si Kurt tsaka si Mark. Mag, naman kayo. <laughs> Para, paramdam naman yan. <laughs> Oo. So, tingin nyo ba, uh, sinabi nyo na na nakapekto kahit papano yung performance ng 2024 mm. na MSC. Mm um, heading to 2025, ano yung mga naalala nyo na, okay, ito yung mga hindi natin gagawin for 2025 para hindi tayo ma- magka-problema? Um, parang ano kasi, yung mga mali namin before, hindi namin inexplain sa isa't isa eh. Alam mo yung parang automatic na, ah, meron ka lang. Kasi ayaw namin din ipafeel kay Oheb tsaka kay Coach Arcee na may kailangan silang iwasan. Oo. Na parang maulit na mangyari. Kasi what if ganun naman yung mangyari, tapos tama naman pala. Okay. So, ayokong isipin nila, ay, parang ayaw namin na mapa-overthink sila na may kailangan iwasan na ganito, ganyan. So, ano lang talaga nun, sobrang solid lang talaga namin feel ko. Tsaka sobrang yung chemistry namin talagang, kahit hindi kami shot call kapag ano, kapag may clash, talagang yung target, pare-parehas, yung... Yung mga objective taking talagang Di, nagkakaisa. ano, hindi lang din talaga kami nagpabaya sa meta. Yun, siguro. Sa meta. Sobrang advanced eh, hindi naman sa sobrang. Hindi naman sa sobrang advance. Advance parang lang. Ano, advance lang. Parang ginagamit lang sa, namin. Sabay lang. Oh, sabay, oh, sab- sabay, sabay lang, na ano. Sabay na parang Nagpo-focus kami kung saan kami malakas. Okay, ah, okay. Kasi nung MSC, e, may ino-overthink talaga kami yung hero ah, doon. Oh, may ino-overthink talaga. Itong nakarang Itong MSC. E. Nakarang MSC. E. Ah, okay. Pero di pinipick ng kalaban. Doon kami nagkataka. Okay. Uh, so, okay. At di, uh, Pero wag, wag, muna. Wag, wag muna kasi ma- maaga pa. Hindi, eh, eh kailan may ipopost to? Hindi, maaga. Ano maaga? Wag na, ano wag na. Ano Mamaya na lang, sabihin sa atin na yan. Hindi, wag nyo na sabihin sa akin. Ano na lang, pag, na, pag na-pick na, tsaka nyo na ako sabihin. Wala rin, na-pick na sa MPL or kung ah. saan sa Nakita ah. nyo na. Yun na yun. Doon nyo na ako sabihan. <laughs> lagi, lagi naman nakikita yun. oh, sige, sige, sige, sige. Okay. Teka lang ha. Maganda na yung mga next. Meron pa. Kaya nyo pa ba? Kaya, kaya pa. Kayo? Kaya pa. Ano, share lang ako mabilis. Sige lang, sige lang. Eh, kayo ba? Okay lang kayo? Goods lang, goods lang. Okay. Game na. Okay, Ay, okay lang ba? Oo. Okay na, okay na. Okay lang kayo mag-ano dyan. Sige, hindi na, wala namang bawal dito. <laughs> Okay. Ah, yung after nung, ah, syempre, ah, hindi magandang performance nung <clears throat> MSC 2024, hmm. pero top 4 pa rin at napakayaman pa din. Hindi. <laughs> Nag, Hindi, oh. <laughs> Nagyari ay bumalik nung, ah, walang changes eh, nung season 14, tama. Wala, wala. 15 lang. 15 na nagkaroon changes. Pero yun nga, na, nasilat din ng Rora. Mm. Ito na ba yung parang signal sa inyo na parang may something has to change? Kasi, sino ba ang gold nyo nung ano? Si Benny. 14 si Benny. 14 yung Benny. Yun. Ah. Tapos yun, di ba? Parang, ang pinakamalaking change talaga, itong 15. Ah. Si Oeb, pumasok si Oeb. <laughs> Oo. Paano, paano nangyari to? May, meron ba at least... Si Ford na bala. Oh, yun. Ako? Ano ba, paano ba nang nabuo itong... Kasi hindi lang si uh, ano eh, hindi lang si oh, eh. Benny eh. Si ano din, di ba? At ah, di ba, nakuha din si, si Perks. Si, sila, sila Perks, at si uh-huh. Coach RC din, di ba? Parang nadagdag din ng fifth, uh, 15, tama. So, ano ba? Ano ba? Paano naging process dito? Ba't ganito yung naging direction ng league? Uh, that time kasi, parang ano eh, after ng 14, tsaka MSC, parang, uh, ano muna, chill muna, parang patanggal muna ng stress, tas wala, nagulat lang din kami na ano, na si Yuktisi isa namin. Kasi si Yuktisi muna sa ESL. Yun. Tapos tinry namin siya. Kasi ano lang din, kumbaga sa meta heroes lang din siguro. Oh. Hindi naman sa sinasabi namin na hindi kaya gamitin ni Benny. Pero alam mo yun, na parang something nyo lang. Yeah. And to be fair, si Yuktisi kasi din na semi pinagagawan din ng mga time na yun. Ah, tsaka oh, ano rin. Eh. eh. Ah, marami, marami. Sabi, ah, sa, ah, marami, marami, marami. Marami, marami, marami, oh. sobra. Tapos, oh. ayun, tinry oh, namin. Siyempre, ano rin to, uh, teams, uh, parang management. So, sa management talaga siya. Sila yung uh-huh. nag-decide. And kami, syempre, gusto lang namin magtrabaho, maglalaro lang kami. Uh-huh. Tapos si Yoktizi, tinry namin sa ESL. Uh-huh. Una, sa scrim sa amin, sobrang okay. Yeah. Pero okay. syempre, lalabas Napos. at lalabas yung parang uh, medyo natatakot. Y- kaya mm. parang sabi ata na kailangan mag-try out. Uh-oh. Tapos sakto ata nun si Oheb. Not sure if... Um, patapos na yung ano. Oh, patapos na ata siya. Parang wala na siyang contract. Mm. And si Perk Siba rin, tinry din namin. Oo. So, ayun, tinry namin sila. Tapos, ah nung si e Oheb, sobrang ganda talaga ng ano niya. Kaya sabi ko, ay, ito talaga yung para sa atin. Parang, Parang, paano try nito? Online o... ano talaga? Ah, <laughs> Ito yung, online ba? na, ito yung nahuli sa stream eh. Ayun, ah, yun, yun, yun, yun, Napunta namin siya, pinapunta. Ah. Ah. Pinapunta. Tapos ayun, nag-scream kami. Tas, tapos engot. Eh, Tas di ba, after na, after na, after na script namin, na kami. Uh, Ang nangyari kasi noon, nag, ako yung, nag, na. ako yung nagbabay sa live. Ako, na. Uh-oh. Eh yung camera ko, pag ganun, sa likod ni Carl. Eh si Carl naman, doon sa kabilang <laughs> angulo. Si Oheb, nakaupo sa pagitan namin sa gitna. So, pagka babay ko, akala niya si Carl nagbabay, tumayo siya. Uh. Uh-huh. Tapos so, si Ara daw siya sobra. Tapos gumano na lang siya na nakita sa live. <laughs> gumano? Uh, Oops. Sabi namin, eh, hindi ka kita, nakaganon. Wala, ta- tawa na lang kami. Hindi, ikaw, hindi ikaw yan. <laughs> wala na kasi kami magawa eh, kasi wala, biglaan na eh. Nangyari na yung mga Saan nangyari. Saan nanonood kasi sa inyo? Ang dami nang nanonood doon kasi ano, gulat sila, ay, ba't si OF ganito ganyan? Uh, ah. kasi sinasabi kasi namin, lagi kasi napapansin na kasi ng viewers, lagi namin kalaro si OF. Oh, ah. sobrang ano naman nun eh, sobrang, sobrang halata naman. Si, Istokwa. Istokwa. <laughs> Yun. Kaya sabi ng viewers, ang dyan lang si Hoyb, katryout yan eh. Ayun, tumayo. Uh, yun yung naging proseso uh, ni Hoyb sa amin, tryout. Oo, uh, try out. So, pero after na to ng, kasi nalaglag kayo no, no sa SPS. Nalaglag, ah, sa SPS. <laughs> Ah, oo. Oh, dami rin ganun, eh, na, nagkaagulatan nun, yung eh, SPS. Oo, mga ano yun, parang test waters. Ang hirap ano. din talaga, para sa sa akin talaga, mahirap din talaga mag-online tournaments pag alaman mo Indo. Sobrang... Medyo may kaanuhan yung ping. Ay, oo naman. May, naman. may ano, may, di naman sasabi advantage, pero ganun. Advantage. Oo naman, oo. Server kasi, wala server sa, P- I mean, walang, Ba, hindi, wala sila. Indo server yung oh, kinukuha Indo natin. server. Ah, kasi Indo sa Pinas maglalag sila eh. Kasi kung ah, pina server, sila yung... Sila yung maglalagay. Hindi, hindi naman, Di na playable sa kanila. hindi na playable sa ah. kanila. eh. Pero sa atin kasi playable, Playable. sa Indo. Pero super legit yun, guys. As in. Kaya nag, iba rin talaga yung effect kapag ano, Offline. la, offline na, LAN event. So, ayun nga, nangyari yun. Uh, by the way, shoutout sa mga tournament organizer outside ng MPL, kayo ang real MVP. Dahil Yun. kailangan pa natin yan, di ba? No? Marami, marami, marami, marami pa kailangan. Marami. Sana lagi may ganun. Kailangan na lang pahinga. pera. Siyempre, <laughs> siyempre. Bukod sa pera, eh, malaking tulong sa teams. Oo. Tama, tama. May mga, ayun, isipin Para nyo kung... pagpatuloy-tuloy lang yung init. Minsan kasi ano eh, doon nag-start yung momentum eh. Exactly. Parang ano, exactly. ano, heading towards ano, MPL. Parang yeah. kapag nakuha nila yun, grabe, grabe, mababalagbag talaga hanggang mm-hmm. sa, mm. wari, matuloy-tuloy nila. Mm. Example na lang yung Onic para sa akin. Oo. Nag-start din sila doon eh. Ah, Parang tuloy-tuloy sila, mga SPS eh. tuloy-tuloy. SPA, so... Kaya hanggang Dalaw- ngayon, mainit pa rin sila. dalawang SPS Solid din talaga sila, solid. Mm, Tapos may China pa, di ba? Ah, yung China ganun. pa. Ah, may China dyan pa sila. Oo. Ngayon, okay oh, nga. Um, ano yung dinala ni Oheb? At, um, of, of, of course, management choice na to. Pero Ah. sa inyo, ah, ano yung naging immediate na effect niya na malaki para sa inyo? Sa akin, kasi si Ben, makulit siya eh, pero hindi sobra. Pero si Oeb, first day niya pa lang, pre, dito. Uh, parang ano, syempre pinapa-feel din namin sa kanya na well. kayo Yaw, parang yawi. Oo, oh, parang yawi. Pero match na medyo bawas kulit. Pero okay, ah, ano, okay. nung first day pa lang, para tropa na talaga kami. Kasi nakakalaro na talaga nila sa RG. So, pinafeel namin sa kanya na welcome na welcome siya. Tapos yung mga normal routine namin sa araw, sama namin siya, bibili ng kape, uh-huh. magbabasketball, uh, ah, maggagala, ayun, kakain sa labas, ayun. Kaya feel ko, ano, and outside the game ha, pero inside the game, ano, mm. ano, sobrang aggressive talaga. Parang uh-huh. mas aggressive pa siya sa amin. Gulat ako, eh, ganito pala maglaro tong mm. taong to. Parang di, di ko in-expect na, ano. Kasi syempre, <laughs> syempre ano eh, parang kung titignan mo siya sa blacklist, Siyempre, medyo may sis- sis- Ah. systematic sila eh. Sistema yun eh. Medyo Yung healing, Ma'am di ba? Shpail. Si Ma'am Shpail yun eh. Eh, siyempre, ano yun? Yun yung, yun yung gumagana sa kanila. Ah. Tapos nagulat ako nung nawala na siya sa ganun. Parang, ay parang sanay na sanay to sa ganito kahit hindi niya nalalaro ah. Tapos yun, parang ang dami niyang, ang dami namin pwedeng gawin sa kanya eh. Ah. Pwede kang mag-utility. Dad, dad, Siya yung hard carry. Yun, yun yung Pahil. una namin nakita. Dad pa heal. Pwede. dad pa heal. Eh, yun. Tapos, ano, Ginawa niya talaga yun? oo. Oo. Ah sa ano, sa mga MC, yung Mati, diba? Mati Granger na. Yun, dami namin ginagawa. Talagang ano talaga siya. Sana parang, magrapan si JP. Yun, abangan nyo. Abangan. Kaya yun si Oib talaga. Binubuhay si ano. <laughs> Oo, oh, yun. Naging fit talaga sa amin kasi uh-uh. sobrang, ayun, aggressive na siya sobra. Pero at the same time, madali rin siyang patigilin. So, parang ah, sakto-sakto lang. Kasi may may konting mayroon na nung mga parang remnants ng sistema. Pero ang na-unlock niya sa inyo is yung parang pwede palang maging aggressive ulit. Pwede, Pwede. palang maging oh, yun. ulit. Parang ganun. Okay. So, now, yung dadagdag doon, syempre si ito, si Coach RC. RC. Ayan, ang isa sa mga pinakamagandang kwento sa <laughs> mundo ng Mobile Legends. Uh, ayun, kamusta naman siya sa uh, sa coach? Lalo na kasi in your perspective, kayo may achievements kayo eh. Oo. Tapos nung dumating siya, ang pinaka-achievement niya was sa MD L, Pag, de, sa top, top, M6. Ano? Top 8. Top 8, di ba? Saka MC, yan. Top 8 diba? MC. Kasi tinalo namin Top 8 eh. MC, <laughs> eh. tinalo namin eh. So, yun yung uh, kakaiba doon. Kasi ah. kayo, mataas yung achievement, tapos relatively new, tapos parang ganun. Pa- paano siya, paano niya pinresent yung sarili niya sa inyo? Well, nung una kasi, parang ano siya eh, parang wala siyang tiwala sa sarili niya. Tapos parang takot siya na punahin kami ganito. Uh-huh. Eh, hanggang sinabi namin na, Okay. Iyahan mo kami, hindi kami magdadamdam. Tagal-tagal na namin dito. Parang ganun. Para binigyan namin siya ng encouragement na gawin yung, gawin yung bagay na ganun. Tama. And, dapat ginagawa. Oh, uh, and also, like, um, parang father figure din siya eh. Parang, eh, di, father pala. Parang kay, um, kapatid. Kasi, kapatid. sobrang maalaga kasi si Kuya, Kuya Charles. Eh. Kuya. kuya, kuya. yan. Sobrang maalaga siya sobra. Oh. Like, um, kapag may sakit ka, lulutuan ka. Ngayon, wala Ganun? na. Ngayon, wala, wala na. Kasi champion na eh. Champion na, eh. champion na wala na. Wala. Hindi, pero, champion na. Kidding aside, ganun talaga siya ka, ano. Ganun talaga siya ka, ka maalaga sa players niya. And also, like, um, parang, ano, gusto niya lang is, maglalaro ka na lang. Yeah, uh, vibes wala, wala vibes. Ba problema oh, wala nang iba. Tama. Kamusta naman yung paningin niya sa sa game? Tingin niya ba ay parang ayun? Kasi kayo matatalino na kayo tsaka may niya, may achievements. Mm. Meron naman ba siyang at, uh, atake sa game na parang talagang nakatulong sa inyo? Ano? Sa akin, ah. ano meron talaga eh. Like yung discipline namin, sobrang lala, bagra talaga bago pa siya dumating. Tapos Ayun, yung mga ganun kasi parang ano eh, yun talaga yung pinakakailangan namin. Sa draft mm. kasi kaya, kaya namin tumulong eh. So sa ah. draft, uh, collaborative. Pero kapag sa mga ganun, siya talaga yung kinasa namin. So, ayun, in, ano, sabi lang namin, sige, punayin mo lang kami dyan, okay lang, kahit sino, kahit uh, ah, gano'n po po sabihin yan, gano'n pa kalalayan, okay lang. Basta as mm-hmm. long as, parang, ano, magawa niya yung loob niya. Kasi sabi ko sa kanya, huwag ka mahiya sa amin. Hindi naman okay. namin mm. dadamdamin. Trabaho lang tayo dito. Sa draft, sa draft naman, dapat kami lang kasi kung siya mag-draft, baka mag-allocard kami nung MSC. ah, wala na ito. Collaborative. Pero ano pa rin naman eh, no? So usually mga coach, uh, ang first three picks eh. Ganun din. Uh, eh. ah, ganun. Ah, ganun, ganun. Tsaka first three bands. Final call. Final first call three bands. Talaga. Ah. Final call din. Kasi, kasi marami kami gustong hira. Kasi minsan yung mga players, dami na overthink. Ganto kaya ako, ganto kaya. Uh, Paano pag hindi ako nagganto? Siya, dun, siya, uh, sa kanya namin pinagkakatiwala talaga yung mga, kuwari, bands din, tsaka first three picks, tsaka yan, yung mm, final ganun. call talaga. Isushin ko, ayoko talaga gamitin yun eh. Uh, Aso, so, yun kasi magpapayaman eh. Magpapayaman. Ah, yun na lang iniisip mo. Yun na lang. Focus na lang. Focus na Siya na lang Oo. Oh. talaga nagpaano. Gusto mag, gusto ko talaga mag-gusion, pero... okay, <laughs> Ah, wala. eh. Di, di magpapayaman sa akin yung Goshen. Siya na talaga si Sushi Godorsi na lang. nag-ano. Ah, okay. okay. <laughs> Nag-encourage siyang ganun. Oo. And then, um, the evolution of uh, Daddy JP. Tingin ko nung si, etong, uh, well, unang sa lahat, nung season 14, nung ako yung nag-coach at nakalaban ko, ang, ang hindi ko makalimutan nung game 1 against sa inyo is si Daddy JP. Kasi Ruby? parang- Tarubi ba siya? Tarubi o Hylos. Hylos. Kung hindi ako nagkakamali. Basta laging napansin ko, nung pagka, pag pala kalaban mo na si JP, nakakaasar pala siya kasi oh. tama yung moves niya. Ah, parang, parang na, ano, precise. Oh, yun yung mga sinasabi ng mga nakakalaban namin eh. Ang ganda ng word. Oh, tama. Parang yung, ano, parang yung feedback nila pag na Di, pagkalaban namin kayo, di namin alam kung saan papasa si Dad. Alam mo, hindi siya extraordinary. Oh. Pero sobrang on point. Yun yung sinasabi nila. Like sila Coach Chebian, sila Coach yeah. Shark. Sobrang hirap daw na basahin kung ano nasa utak ni Dad. Kasi Yun lagi na. parang mind reader siya. Uh, super agree ako doon. So parang ang, ang way mo is talagang mag, mag... Kayo na mismo yung dapat magulo para magul malito na rin ah, siya. No? Mm. Si Daddy Talaga. Pero kung when it comes to being dependable and reliable, nandun siya eh. Mm. Uh, hindi lang talaga siya flashy. Hindi lang talaga. Ayan. Ngayon, ang ang question ko is, paano siya in-game? Paano, uh, like, And syempre, since daddy, daddy JP siya, parang, mala daddy rin ba siya outside? Parang ganun. Hindi. Una, hindi. Sa, <laughs> eh, sa dapat ka dati, hindi. Parang ano lang, parang ano eh. Hindi, parang kuya, parang ganun. Kuya, tropa vibes. Tropa, tropa Pero more inter, tropa vibes. Like ano, ah. kuwari, simulan muna natin sa outside. Kuwari, sa ah. outside. Tropa. Ano, may routine kami niyan eh. After ng first cream, pupunta kami sa coffee shop. Yan, bibili wow. kami, sabay kami lagi. Everyday talaga yan. Hindi pwedeng walang coffee. Tapos after nun, um, yan, gano kami, lilibot sa loob ng subdivision namin. Kasi, yan, magdadrive siya. Magdadrive siya. And New drive. driver pa lang si Dan. Yan. Oh, Kaya pag nakasabay, pag nakasabay niya si Dad sa daan, guys, ano, medyo, businahan nyo. Businahan nyo, ganun. Pero eh, ganun siya, sobrang, ano lang, sobrang vibes niya talaga mm. na parang, ano lang, parang 18 lang. Okay. So, yan. Tas, so, kaya, kaya, gusto, kaya pala sabi nyo, gusto-gusto nyo kasi cream yung mga oni kasi yung bilis matapos. <laughs> Oo! Oh! yung Oni, kaya sabi... <laughs> tapos... Kasi 3.30 pa na, tapos na. Oo, nice. Tapos in-game naman si Daddy JP. Parang ano eh, para sa akin, sobrang dami niya na, na, vision ah, na ano. Sa in-game naman, sa, magugulat ka na lang, may shot call siya ng, di mo nakikita. Lalo na sa tournament. Ah. Lalo sa tournament talaga. May, Parang nakapag-lock in siya. Yun may yung, ano shot call siya ng ganito. Tapos, sakto. Hindi mo siya napansin. Sakto siya. Pero siya eh. napansin niya. Sakto may ganong, ano. May ganung may ganong vibes. So, so high IQ talaga si... Oh, hindi, hindi nakikita ng mga tao. Para sa akin kasi yung sa fla- pagiging flashy niya, hindi na kailangan sa ano ngayon, sa laro ngayon. Kasi marami, so, kami flashy na kasi kami. Oo, oh, kumbaga, kailangan lang namin ng ano, parang isang fundamentals, tsaka yeah. isang mm. ano, parang macro na maglilid sa amin. Uh-oh. Kasi kung lahat flashy, paano kayo mag, ah, ano, magmamakro tsaka ano? Kasi magkakalayo kayo. Eh, pero kung may box kayo, merong isang nagkikip up lang doon sa box, tapos yung iba, tatakbo. Tapos siya, siya na yung parang sa gitna, center ng ano. Mm. So parang, yun, siya yung parang pinakakalmado sa Sa'yo, amin ano, kapag mga ganun. bigay na pag ginawa kami. Hindi, <laughs> bigay <laughs> Bigay na. Kumbaga kasi, feel ko ganun na talaga ngayon eh. Oo. Ah, ah. Kaya siguro di na-appreciate ng mga tao. Pero, ayun, sobrang ano talaga talino na yung pag, pag, naka, pag ano mo na pag kasi um, the way kaya ako nasasabi na nag-iba yung perspective ko sa kanya lalo na nung nakalaban na kasi may plano kay eh. pag, pag 'di ba pag coach ka or mm. kapag part kayo nung, nung nung team meron kayong gustong gawin na inyo na-practice niyo yung alam mm. niyo magagana tapos magulat ka isang move lang ni Daddy Japes nagulo na agad yung oh. buong plano niyo mm. yung tamang wala rin, Hilo siya, sino yung i-stun niya. Tapos, bago pa mag-pre-turt, alam mo yun, yung, di ba may pre-turt na? Tapos, mm. meron pang bago mag-pre-turt. Ah, mga, okay, gets. Mga galawan ni, oh, yung mga ano. ganong galaw. Eh, kasi kita namin, ano eh, di ba pag player, may fog, di ba? Ah, di makita. Tapos pag, ano ka, kita-kita mo na, alam mo kung nasan siya. Tapos, oh. tapos may isip, putik, eto yung gagawin namin, nandito na siya agad. Oo, oh, nga eh. ganun. Parang diba? napipigilan niyo yung mga plano. Oo, malapit, malapit talaga. So, mm. ayun, shoutout sa'yo. So, <clears throat> um, and I asked that kasi uh, naniniwala ko, lalo ngayon, to ah, sinasabi ko sa inyo, last three games nyo. Aurora, Twisted, Twisted Omega. Omega. Puro, ang galing niya, di ba? Nung oh. last three series nyo. kasi nag, ano, nag-analyze ako ngayon sa broadcast, di ba? Mm. Parang siya yung notable. Okay. Um, sa tingin nyo, ba, paano nyo nagawang mag-champion? Ay, ba, bago pala tayo pumunta sa Onic, yung Falcons muna, ang yung long time ah, rival. Sila talaga. Oo. Lagi kayong seven <laughs> games, five games. Sa ano, sa i- ano namin, ESL tsaka yung sa Kazakhstan. ESL, Kazakhstan, tapos si Bot. Sibol, yan. Nakakalaban din namin. Na-reverse kami. Oh, oh, kami. Oh. Well, una yan, ESL. Ay, nagsimula, e- EWC, EWC muna. EWC. Talo kami. ESL. Eh, e Kaya sobrang bad trip ako sa kanila eh. Next, ESL. ESL. Oo. Talo na naman kami. Ano? 4-3. Oo. Pumunta na Kazakhstan, nakalid kami 2-0. 4-3 ulit. 4-3 <laughs> ulit, talo ulit kami. Tapos heading... Yung Superno, Supernova ba yun? Supernova, heading sa Sibol. Hmm. Talo ulit, reverse sweep kami. 2-0 na, naging 3-2 pa. Oo. Eh, buti, nakabawi kami nung Buti nakabawi sa playoffs, SEA Games. Tsaka sa playoffs. Sa playoffs. Pero nung, nung regular season, Talo ulit. Talo, no? <laughs> Talo. Pero pa- panalo-talo lang. Panalo-talo. Ah, panalo-talo. one-one, one-one. Ah, one ah, lang. Panalo-talo lang kami. Pag, pag nakikita kami sa isang tournament, ako, oh, kayo na naman. Kisa, isawa na kami sa mukha niyo. Ya. Ah. Natropa niyo na ba yun? Sobrang tropa. Eh, kasi kapit kapitbahay din kasi namin eh. kapit kapitbahay rin. <laughs> pala. Pero sobrang ah. tropa talaga kahit nung magkalayo pa kami. Kapag nakikita ko, sobrang vibes, ah, parang ano, kape, parang ah, fit yung vibes namin. Kasi yung para sa akin yung Oni kasi hindi kami maka-K-pop sa either. Hindi kami maka-K-pop eh. sa so, so, eh, super Gen Z, no? Oo, oh, pero yung Falcons so, medyo... super braid Rat kasi yung Oni. Yung, ano, eh, <laughs> yung, yung Falcons kasi ano lang eh, mid lang, mid. mid, mid Ma- ah. May makulit, yan, si Plop. Ah. pero yung iba, ano lang, chill lang, oh, chill. chill ah. Sila Marco, yan. Pero tropa. Pero tropa din naman yung Onik. Oo, isa Onik ka lang. Sobra Sobra lang. Hindi kaya, hindi eh. kaya sa sabayan. Hindi namin kaya. Lamaw. <laughs> So, um, paano nyo na-overcome itong F-Cup or Falcons? Especially when it mattered. Dahil nung lower bracket finals kung saan, syempre, yun, na reverse natin sila doon. Eh, so, pa- paano nyo ginawan yung paraan yun? Yung, nung ba sa upper? 15, no? Sa, sa lower. Upper, lower. Sa lower? Yung, ay, ah, yung port. Ay, di, ano muna, upper muna, yung sa upper reverse yun, sa na-reverse sweep namin. 2-0 doon eh. Tapos, ah, na, na, 3 to ah. namin. Doon talaga, nung game 3, nag-usap-usap na talaga kami lahat. Kasi ang hirap din talaga mapunta sa lower nun. Oo. Kaya nag, yung, nag, ano, nag, ano, nag, parang nag-meeting lang kami na kay Lucky na tayo dito. kasi, ano eh, Kulang sa after practice. nung two, after nung second game, ganun. Ah. Mm. Kasi kinulong kasi kami sa practice nun, lagi nawawala ng net. yung internet kasi namin nun, di namin, ah, kaya pagpunta namin ng playoffs, di namin alam kung ano Kung magandang hero. Ah. <laughs> Hindi naman sinasabi namin na ganun, pero parang ayo ayo kasi namin Wala, i-bring up yun kasi... Pa kayong disadvantage nun? Parang ayaw kasi sabi na parang kasi parang ang mamayabang eh. Kasi, Ah, pero wala talaga. Yung internet talaga namin Oo. doon. Kada minuto ata, post kami. well, to be fair, sila rin naman kasi medyo malapit lang kami. So, naglalag din ah. sila. So, talagang yung first two games talagang tulog talaga kami nun. Tulog talaga kami. Pero yung game 3, parang nana namin kung ano yung mga key Kung ano- factor. ano, eh edi, ito, may hero na kami. Kasi nagpinakitaan nila kami ng hero. Ah. Eh, yun. Eh di gamitin namin din yung hero nila. <laughs> Ayun. Oo, oh, okay, okay. Sana ano, ano, yung, anong hero yun? Kumalala. Hindi na maalala. Basta meron, basta ganun lang. Basta ganun lang yung naging okay, okay, pickings okay. namin tsaka uh, ban. Loy ba? Oh, glue. Ano? Ah, si Glue. Oh, glue. Si, bigla kang lumabas si Glue man. Oo. Oh. <laughs> Dahil si Louie ginagamit. Si Louie. Hindi, nakaban, okay. nakaban, yes. nakaban si Louie. Nakaban si Louie. Parang, oh. ang maganda lang kasi that time, walang nadadown sa amin kahit isa. Kasi usually 2-0. Ah. Yung, may, merong, ah. merong isa, isa, isa talaga na madadown dyan. Pero kami Oo. talaga, parang ano lang. Wala, Sige, okay lang, ganyan. bigay niyo yan. games, sige. Try try natin. Na lang mo, tas may, ano doon, may words kasi doon na, bawian naman natin to sa reverse sweep. Oo, reverse Kaya- natin. So, may pinginakawakan kaming goal. Oo. Nice, so, that nice. time, parang ano talaga, yung game 3 na yun, yung nakita kong lahat nagsasalita. Lahat ng <laughs> idea. Naglocked in nga talaga. Naglagakin nga lahat talaga ng lahat ng... idea, talagang binubuhos. Tapos game 3, lahat. ano yung nakuha namin yung mga winning condition namin. Tapos sabi, nag- ay, isa pa, game 4 sa atin Game na to. four, isa pa. Tapos yung game 4 naman, ayun, talagang ano talaga, maganda yung linaro din. Tapos ano, parang nag-adjust lang kami konti. Tapos mm. game 5, yan, dyan kami medyo kinakabahan. Ano, parang magpapagod lang ba tayo? <laughs> Gagawin na, mahuli, babawian natin sila. Ah. Kaya sobrang saya talaga namin nung nanalo namin sila. <laughs> Mm. Kaya ano, sobrang ano lang din, props lang din sa team namin. Kasi that time, ano, sobrang thankful lang din na sa teammates kasi wow. walang ah. na down end. Also like, sobrang motivated talaga manalo. Yeah. Ba, eh, Messi din kasi. Oh, MSC din kasi. Yung may pinangahawakan ng goal eh. Warang ano yun, no? Kalimutan na Tapos lahat. may, kwent, Oo. na may kwento ron. Sige, namin, hindi naman sa disadvantage din to. <laughs> Kalaban namin yung Onic, ah. which is kay, kayo yun, dun sa Onic. Ah. Nag, eh, di ba na game 5 kami, sobrang pagod kami. Ah. Ginawa namin no, nag-movie night pa kami. Ang galing, na, ang galing namin eh. Baling <laughs> mali. <laughs> Nice. Baling mali. Kasi, nice play eh. um, a fun fact lang, yung movie night namin, hindi nawawala kapag may game day kami. Uh. Before game day, Ay, movie wow. night kami sa gabi. Kailangan namin manood. Since, so kahapon, nag- nag-movie night ah, kami. Nag-movie kami kagabi. Wow. Kaya lahat ng mga Korean movies, sa ubos na namin. Simula, Bus na. Simula Japan kasi, na nga pinapanood namin. Japan. Simula season 10 kasi, nag-start na yan. Hanggang up until now. Okay, ano yung ano yung ano, bigyan niyo maganda movie na talagang after nun. Movie, ganun, uh, Gina G kayo. Ah, Christmas Carol. Uy, wag yun! ano, <laughs> ano, ano bang gusto niya? Like yung mga motivation? Oo, oh, syempre yung, yung parang after nun, ay, sige, G. Kahit Onik, tatalunin ko. Nakalimutan ko yung motivation eh kasi pinapanood namin mga ano eh. Wala eh, puro trailer kami. Crime. Ah. Oh, alam mo yan, pampatanggal lang ng ano? Patanggal lang ng... Refresh lang na utak. Refresh, lang utak. Para kinabukasan, ay para pag natulog ka, wala kang iniisip. Okay, okay. Mm. so ano, anong pinanood nyo bago kayo mag-champion ng S- 15. 15, ah? ano ba? Hindi Wala, naalala. nakalimutan na. Wala- Pero laging meron. Pero lagi. Hindi mawala. Oh, pero ano din yun eh? Banding. Banding. Banding. Ano to? Hindi bawal mag ano, bawal mag baby time dito, bawal mag chat. Bawal, bawal. Lahat ng included sa team, Bawal. kailangan kasama. Yan, minsan may mga tumataka sila, Ate Mitch yan. Sila, eh, Daddy Eh, JP. shoutout kay Ate Mitch. Mga matulugin. Para kay Daddy, kay Dad. Minsan nga, dahil marami kami sa... Ah, dahil marami kami... tumatakas. Dahil marami kami sa bootcamp, pati yung MDL namin. Ano ah. kami doon? Yung mga 15 kami doon, nanonood kami para theater na. Tapos ayun, sobrang ano lang, saya lang. Okay, okay. Nakakasama namin din yung MDL namin. Kaya Oo. kapag mga ganun movie night, malaking bagay din para sa akin. Okay, okay. So, yun nga, um, nag-movie night pa kayo, pero wala eh. Wala. na- Wala, ano, Talaga, puwet. malakas talaga sila doon. Pero yung Oric noon, props din talaga sa Oo, kanila. grabe talaga sila doon. Kasi talagang, nung ginawa, binugbog talaga kami. talagang ano talaga sila, finals mode. Tapos may, ano, no, yung back siya, Angela. Babak siya Ay, nila. back si Angela. Oo. Wala rin kami alam nun. <laughs> Hindi namin nakagulat kami. Oo. So, ibig sabihin na, na na-improve nyo na lang yun. Alam ko ah, and yun. pagkatalo namin sa Onic, ah, sige. Ay, so- sa baba. Oo. Alam na namin gagawin na. ulit namin. <laughs> Pero five games din, di ba? Five games. Six, Or, six, ay, six. six. Four, two. Four, two, four, two. Kasi best of seven na rin siya eh. Doon pumasok yung mga prangko ni Dad, Oh, yan. Prank ni Dad, Arlot, Fredrin. Arlot, ganun. Tama yung, biglang may uh, surprise pick. Surprise kailangan, pick. Kailangan, kailangan namin ng surprise pick kasi uh, kung ah. wala kami nun, magiging normal lahat ng sure, namin. Kasi sure ako may, bago, may bound din sila. Mm. Kaya kailangan mm. unahan. So kayo na surprise pick pero si Oheb, Granger Harit. Yun. Yun. Yun, ang maganda. Panalo na. Palita. Hindi, <laughs> nag-ano ata siya nun? Claude. Claude ba siya? Hindi, hindi siya. Ah, hindi pa nag-Claude. MSC pala yun. MSC eh. yung Claude. Pero yun talaga. Ay, eh, hindi, palitan kasi yun. Oo, oh, oh, yun palitan kasi yun. Ano, Napipair naman wala eh. nagbaban eh. Kasi oh, wala kasi nagbaban. Pag nag-ranger ka, harit ako. Ganun, uh, ganun lang yan si Kel, harit. E eh, di, ganyan si Kel. Oo. Si Kel, harit. Granger mm. si Kel. Kaya ah. biglang naging big deal yung glue. Kasi usually mga hilda-hilda yung mga oh, hilda. gilid nun eh. Tapos biglang yung glue. Although, Lumabas. hindi naman new pick yung glue nun, pero Oo. ang laking impact na niya. Kasi, Oo. Ah. nama, for sure, nag-iba na rin yung laro mo eh, from, Oo. uh, di ba? From last mm. season, malaki na. Malaki Oo, di ba? Tapos, ah, Assassin ba nun? Oh, Assassin. Assassin, mga Suyu. Ling. Ah, Lu- Lucas pala, no? Ling. Lucas, Joy. Oh. Ling. Pero ma ano lang sila ano, ano talaga nun? Ling uh, Haya. Haya, Suyu. Suyu, Oo. Joy. Lucas, yan, yun talaga yung mga hero dun. Yung Lucas, medyo na-nerf na partida. Hindi, wala pa dun. Hindi, na-nerf na yun yung playoffs. We? Oh, na-nerf na ng playoffs yun. Pero, ah, pero ginagamit pa, oh, ginagamit, uh, pa ginagamit pa, din, ginagamit pa din. Ginagamit pa rin siya nun. Pero medyo, may, di may, naman, kasi dalawang beses siya rinrep eh. Oo, oh, dalawang beses. Bag, wow. After yung season 15, tsaka before playoffs. playoffs. Oh. Si Suyo yung ano talaga yun, wala na sila, talaga. Sila, nasa ano na. Grab, buti na lang nawala. Grabe, but, grabe sila King Kong gumamit nun. King Kong, yan talaga si King Kong. Louie, kasi kayo palitan kayo ng Ah, palitan kami na Louie. Ginawa kasi nila, pinrespect nila yung Louie. Uh, si eh, Monster, din namin. Si Monster Mage siya kasi Hamster Mage. Hamster Mage kasi ako eh. para sa akin, ang naging hero of the finals ay Louis. Louis talaga. Louis. Sobrang laki factor. Ah. Eh. pero ang nangyari nun, game 4, ay game 5 ata nun. Yung, yung natipihan. Game 5, game 5, 6, 7 lang. Yung talaga yung natipihan, yung talagang game, yung pag ano, turn around the series. Kasi ah, kung nakala ko, ito eh. hirap. Nung game 4? Yung natipihan namin yung sa mid. Exactly. Um, kasi ako naman, ang perspective ko doon is, kung natuloy, kung tam, kung kami yung nanalo dun sa clash na yun, Wala, eh, Ah. panalo na. parang champion na. Champion na, champion. Champion na, champion na. Momentum na rin yun kasi two games yung nakuha nyo eh. Oo. Ah, Kasi ma- ano rin kami, di na namin alam ginagawa namin. Kasi eh. 2-1, naging 2-2. <laughs> Tapos naging 3-2. Pero ah. kung kayo nakakuha nun, 3. panalo na. Panalo. Kasi nag 3-3 eh. Momentum. Momentum Tsaka, din ba, yun eh. ano, sabi ni Coach, well, sabi ni Coach RC, ikaw daw nag-call nung ano eh. Siya, siya. Ah. Uh, ano, Hindi, ano wala, na, wala na kasi kami magawa eh. Uh. Ang hirap i-clash eh, ah. Kumbaga, ano, tingin buo na lang loob. Tapos, ah, sa sakto. Uy, good factor yan ah. Sakto kasi, ano, andun pa ako sa clash, boy, uh. pa ah. ako nakaglo ako. Uh, uh. Naka, ano Sa akin lahat, G, sige, go mo na, go nyo na yan. Tapos takbo, takbo sila. Oo. Tapos ayun, mm. di nakuwi si Prince. Tower, tower, tower. Sino nag-cancel kay Prince? Ako. Si ah. Bidaril niya kasi ako eh. Pero uh, dapat pero makakawin na siya. dapat si Prince. Oo. Pero Tapos binaril niya, niya si Ford. Oo. Ayun. Kaya buti na lang, binaril ako ni Prince. Kasi <laughs> din talaga yun. No? Tapos, ah, yun na, yung the legendary. Yung kay, yung kay Kelra, yung Harit daw. Pero, Kelra. kay, sa perspective. Wala, naman, wala yun. Hindi ano kasi, ano talaga, normal yun. Isa, isang beses kasi, naganoon ako ni Kelra. Ah. Sobrang tapang ko. Ah, Tapos, ginawa ko ni Kelra. Ah. Kailan to? Matagal na? Eh, hindi, yun din. Finals din. Ano? Ah, ano? game... Yun din, game 7 din. Game 7 Ay, oo nga. Uy, sa una, oo nga. Sa unang ginawa namin, Oo nga, oo nga, oo. anong unang Lord namin, ginanon ako ni nga. Kelra. Kaya, So, napatay niya ako. Mga tao talaga, mali lang talaga nakikita. Napatay ako ni Kelra. Alam mo yun? Pero nung second time kasi, syempre, alam ko na yung parating na gagawin niya. May mga Sakto play si na ano yun, na isang beses mo na pwede gawin. Isang beses mo talaga pwede gawin. Oo. Kada game. ko, okay lang ginawa niya eh. Pero siguro din niya lang at- na-anticipate si Carl. Tumo, nag-lock, nag ano din. Para eh, sa akin, ah, na, kasi- Dagote, dagote. <laughs> Hindi, para kasi sa akin, ano, yun na eh, yung parang ano eh parang opportunity rin. Uh, ah, Magkasama sinig- ng sinigaw ko rin kasi yun eh. Oo. Oh. Kasi gulat talaga ako gagawin niya ulit sa akin. Mm. Kasi ang feel ko, di, niya- di niya nagagawin Oo. Oh. ulit. Kaya nung nagdash siya, sinigaw ko na. Kaya feel ko rin, sakto rin na ginawa niya yun. Kasi si Carl, buntik mapana. Ah, ni muntik Prince. ka pa na. Oo. So, may papati- paparating na araw, ginawa ni Kelra, hindi niya na nalaman na si Carl, libreng-libre Libre, pala. libre. Nakatingin sa kanya. Pero kung napana si Carl doon, tapos ginawa ni Kelra yun, Isa feel ko, may ano pa yun, may ano pa, didikit pa yun, didikit Next pa. pa. Next Next lord. lord ulit. Or possible matalo pa kami. Kaya talagang yung De, mga next lord yan, next lord. Yung na kayo ganun ano talaga, timer eh. Yung mga ganun talaga, ano talaga yun, tawag doon, ah, high risk, high reward lang. Yeah. Nasa player talaga. Ang, ang perspective ko naman doon, kung hindi niya ginawa yun, makakapush lang din kayo. Yun lang. Yun lang, paubos lang. lang itore, pero hindi matatapos. Hindi matatapos. Pero may chance, may chance na matapos kung may magawa pa sila. silang May iba doon. maganda. Kung may magawa maganda, kaya Oo. And may, Kaso may, wala na rin eh. Yung, oh, yun yan, di ba? Parang, eh. hindi naman kayo bot eh. Oh. <laughs> Sobrang ano na rin. Hindi naman kayo oh. gagawin nyo eh. Discipline din talaga yun. <laughs> Ah, discipline. Oh, discipline Laban ng disiplina yun. Sa Pero lahat ng hero namin nun, kinounter nila eh. Oo. Counter na counter talaga eh, nila. Palitan talaga. Isa akin, ah. kuwari, Hilda ni Kirk. Takaglo ah. ako. Ang ginawa talaga namin nun, comfort pick talaga. Comfort pick. Pick namin nun, pag open ng Louis, chip na, haya. Hmm. Eh, kalaban namin, Harit, Ling. Tapos, di ba, ano, parang <laughs> comfort siya in a way na yun yung sikat dun sa Met. Yun, Ah, yung sikat. that day. Pero ay, ang alam namin na counter sa amin, yung hero, hero na Onyx. Oo. Oo. syempre. Ayun yung alam namin counter sa amin. Pero, ang- Pero wala kaming ginawa, kundi i-pick na talaga. Laruin na lang. Laruin na lang. Game 7 eh. Wala Hindi- kaming... Hindi ko siya masasabing counter eh. More like ano lang. Ah, di naman counter. More like, Sakto on, pampay, pampahirap lang Oh, sa lineup namin. Okay, okay. Yan, Kasi pampahirap. may, syempre, like I said, di naman kayo bot. Yung inuna niyo yung, nung kinuha niyo yung Loy, ganun din naman, na-counter niyo din. Ah. Tapos yung mga Selene, sel, nag, nag-Selena ba? Isang ah, beses. Oh, Selena siya. Beses, Para sa si... Para sa si Prince. Yun, yung sarko si Prince, naka-play ka rin. Tapos, di ba, naalala ko na, Oo. <laughs> Ah, naalala ko nun, nung, kung, kung paano nag-draft yung Onik or kami nung season, nung upper bracket laban sa inyo, nung 3-0, ah. iniba nyo. Parang sila ano din, nag-adjust din naman. Ah, oh, kasi nag-adjust. Pinig- wala eh, talo kami doon. Eh. Kaya talaga oh. pinag-aaralan namin. <laughs> Kaya nang gusto na, kung pagkapara namin sa Falcons, ito, Onic, ano, may may medyo mahirap kalaban ah. Oh. Kailangan ibahin. Eh, kailangan tayong ano yun dito. Well, normal din naman sa mga teams oh, yun kasi kapag kapag gano'n na, kuwari, stamp talaga 3-0. Oh. Ah. Hindi talaga pwedeng ano eh. Hindi ka pwedeng may ibahin. Sabihin na pangit lang laro nyo eh. Uh, may mali, may mali talaga. Eh, kailangan kang ibahin talaga doon. May mas okay. better options siguro. Okay. At yun, na, nag-champion nga kayo, uh, malupit. Uh, <laughs> sino ba ang ano nun? Sino bang uh, who, who the real MVP nung ma, nung Si sino ba sinasabi ko nun? Si Kel. Si Kel, si, si Kel, si Kel. Grabe din Bagay, yung position niya. Ah, si Kel. Tsaka, din, oo. Siyempre. Sinisigaw ko nun si Kel eh. Tsaka sobrang tapang niya rin maglaro. ba? Oo. Meron. May narinig ako yeah. makatok. Okay lang, okay lang. Napasarap din eh. Oo. Oh, um, ayun. Um, di, di bale, guys. Man, ano, pinapawi na sila. <laughs> uh, ah, okay lang. Um, madami pang pagkakataon ng mga kausap ko itong dalawang to. Sa ngayon na lang, uh, maganda yan, abangan nyo kasi about MSC naman yung susunod natin. Yung doon tayo. Doon tayo nagpigil eh. Doon tayo Sa ngayon, sa meta, ba- bago kayo umalis, ano ba ang uh, Uh, agree ba kayo sa iniisip namin mga casters ngayon na parang XP lane ang bida ngayong meta? Mm, ako sa hindi. Yun, sige. Sige, bakit? Gusto ko yan. Hindi, kasi feel ko lahat ng rule ngayon may ano eh, okay. eh. Kanya-kanyang ano na. Kasi kung kunyari, kung malakas naman yung XP nyo, kaya kung hindi malakas yung trio mid, trio mid nyo, wala, wala din. Maganda, maganda. I, I like that question. I like that answer. Thank you. Ikaw naman, bilang XP lane. Sa akin, gusto hindi hindi ano eh star eh. For me ano lang eh tempo siya yung gumagawa ah, ng tempo. tempo. Okay. Pero hindi to the point na kailangan umasa lahat kay Explain. Ah, uh, di ganun. Okay. Kumbaga ano din talaga siya. Mal- siguro yung yung parang probability niya 40 kay XP, 20 20 sa tank, um 20 rin sa ay 30 ah, sa mid tapos 10% ay 30 sa jungle, 10% sa mid. Feel ko ganun. Ano? Angat lang talaga yung roll XP sa kung ano yung magiging tempo nyo. For okay. me. Uh, ah. At sa pagkaagamit. Sa pagkaagamit. Pero mag-agree ba kayo na kapag passive ang... Pag hindi nagte-tempo control ang XP, wala kayong patutungan na sa team? Hindi rin. Oh, sige. Kasi, ano eh, hindi lang naman yung XP yung parang kailangang mag-control ng tempo eh. Okay. Kung baga if ever man na mag-follow up yung XP nyo, andyan naman si tank eh, andyan naman si jungler. Okay. Tsaka kung may mga gawing place yung Triumid talaga. For me talaga, hindi talaga. Uh-oh. Pero sa early game, oo. Sa first two minutes, kung paano gagalaw yung XP, kung paano siya mazone. Okay. And kung paano... Tempo lang din talaga. Uh, kung paano niya lalaroin yung parang laning stage niya. So for me, yun lang talaga. Pero okay. hindi sobra. Hindi sobra. Okay. So, um, eto, isang, uh, hindi nyo rin kailangan i-over-explain. Pero before you go, gusto ko kayong tanongin ng inyong, uh, sa, sa lahat ng mga nakatapat nyo sa lane ninyo, lane to lane, mid to mid, kunwari XP to XP, sino yung pinakamalupit talaga ever since? Mga, sabi natin all eras of the league. Ah, Dahil lahat. Oh, oh, nakarapat ko lang. Yung yung of out of ev, lahat ng liga, lahat ng era, sino yung sa tingin mong siya talaga, ito talaga yung pinaka tumalo sa akin or at least nakasabay ko talaga. Yun. Isa lang, isa lang sa lahat sa Ay, all. Sa akin si Edward talaga eh. Alam hmm. naman ng mga tao yan and uh-huh. um for me kasi parang medyo similar kami ng playstyle. Mm-hmm. Nagkakatalo na lang talaga sa kung sino yung sa targeting, sa posi- uh, positioning, and kung paano kami papasok sa isang team fight. Mm-hmm. Pero, um, speaking of like, nakakasabay siya talaga, like yung parang, um, ma-feel ko na, parang na-challenge ako. Okay. I mean, na-challenge naman ako sa iba. Pero siya yung most <coughs> challenging. Uh-huh. And parang kailangan ko talaga mag-pop off. Mm. And ayun, nakatuwa siya katapat. And okay. ayun lang. Para okay. sa akin siya talaga. Sa akin, nice. ano eh. Sa akin, personally talaga si Uwe. Mm. Si, si Uwe lang talaga yung nakatalo sa akin sa playoffs. Mm. Ooh. Si Uwe. Okay. Siya, ano yung ginagawang special ni Uwe? Para masabi. Ang maraming ginagawa si Uwe na special eh. Lalo na yung mga positioning niya na sobrang galing. Pati mga hmm. skill shot niya. Okay. Yun, yun talaga yung nagpapaano sa kanila eh. Pati nung sobrang sync nila ni Rene J tsaka ni Sensui. Tat- mm. Tatlo sila. Nung ano, nung... Uh, season 12. 12. 12. Yun. Pati nung season 14, si... Ang naging sync naman kasi noon, tatlo sila. Eh, si Edward, si Uwe, tsaka si Rene J. Trio mid. Uh, ay, hindi pala. XP, oh, um, ano. XP. Tatlo, naging tatlo sila doon eh. Bagay. Okay. <coughs> Pasensya na sa mga viewers namin na we have to cut this off dahil may naghihintay sa ating mga <laughs> lobby. So ano, um, this will be uploaded maybe 3-4 weeks from now. Meron ba kayong gusto i-promote or ayan, ah, ayan, ayan. Um, ah, wala. Shoutout lang sa girlfriend ko. Thank you kay Boss Wolf sa pag-imbita. Thank you kay Coach Wolf. <laughs> Yun. At babalik, may, may round babalik, tayo. Babalik, babalik. Ah, ah, sure, sure, Babalik, sure. babalik kami dito. Pero si, ano muna, si Dag Carl, Si Dagot muna. Si pero Dangot. sure ako babalik. Yan. Yun. Okay. Good luck sa inyo. Um, Thank you so ayun, much may, po. May konting olats, pero babawi yan for sure. Babawi. May babawi, babawi. Game. Okay, game cheese. See you guys. Thank you so much. San, Thank you guys. Bye-bye.